enteratu alzea. Zertaz, gamusinoen prezioa berriro iko dela? Ez ez ez, gure baiaran iratza berri bat hasiko dugula. Abai? Eta zertazoa, slow foodi buruzko podcast hoietako bat izango da. Baizea, ez Bigfoot ez da prostataik, hau benetako irratsaio bat izango da. Ertziok du izena, zuzeneko emisoakin da guzti. Ertziok, aila hostia, ze ona, ederkiziok, Eta zer egingo dezue bertan? Ba, naste borraste bat izango da! Elgarrizketak, musika, gomendioak, berriak, kontrainformazioa, pixkat denetarik eduiko dugu. Eta guzti hau gaina umorearekin. Tira, batzuetan serio jarriko gara. Ertziok! Ileko azken ostegunetan gaueko amarretani kaurera zu pintxo poteko espuela gurekin Zintzilik irratia oraingoan ba! Epa! Oi, zuen txuten zea? Doine partikularra. Txuin, ez zuten, a ver, igo? Ez zaten txuten. A ver. Zuek igo hortikan. Orain, ah, orain bai entzuten naiz. Entzuten zea? Bai, entzuten Eta entzuten bai. dirazu? Bai, entzuten. A entzuten zaitut? Eh, entzuten dizut, bai. A ver, entzuten zaitut? <laughs> Bai, entzuten dirazu? Bai, nauzu? Entzuten nauzu? Bai. Entzuten nauzu? Ez. Entzuten nauzu, que, bai. ze, edo kasko enberters. <laughs> Ah, kasko mido. Kasko mido. Eh? Kasko mido. Kasko mido. Kasko mido. Kasko mido. Kasko mido. Kasko mido. Kasko mido. Kasko zuek Ze gola Gu, Guri bai <laughs> Guri bai eta zure, Eski ai, gaiten Eta eh, zuzen frogak ipar, ipar eh, alatra Ni egolata banez mm. ipar, latra Ipar <laughs> latra ah, ah, ah, Ipar latra Lata que me da bien Iparra No me des la lata eh. <laughs> Las de iparra Cerveza latra A ver eh Vale yo Es que ni baño altuagoa al, Bai, saturatzen egia pixkat, bueno, eh, audientzia aurrera saturatuko dugu. Eh, no, eh, klasiko batek, klasiko batek, esan, esan dit. Ah. eske, bueno, esango nun nire izena. Ua, eske, cebolletas, claro, eske, hemen geha cebolletas Zetakin Bakigu, er, errua beti norena den Baina, eski, cebolletar esena eh, Cebolleta, porque acaba en eta, beti Hombre, errua, eh? errua beti da eta dena Todo es eta Todo es eta, cebolleta, eh, dena, eta, eta. Er, Etaren errua da dena Baina, ninguruan gero itzingo dugu Gero itzingo dugu zergatik Klasiko batek, klasiko batek eh, esan, esan dit, porque klasiko jendea entzuten nahi da. Hau ba, ah, klase! Klasekoa, ulertu klasiko, klasiko, klasiko, klasiko. Klasiko edo, ze klase. haupa klase. Ni bezalako, da, klase. Ni bezalako gerontografiko, <laughs> gerontolizi. Gerontografia. Geronto, zer nahi zi? Geronto... Baina, gu pixka bat, eh, <laughs> Geronto sale. Geronto sale. <laughs> Oh! Ah, Hori da! eh, txema, txema, txortan iteko moduko aita de ama. Ah. Chema, mil fetik, mil, mil, Chema, Chema, Chema, Chortan, eiteko moduko ama edo aita, hori era gutxi ziran nere bikote, ex bikote bat, ez bikote bat, bai, bai. Eh, bai. agutzen dugu zure eh, eh, eh, <laughs> ez bikotea mendikan. Eh, eso de todo es. No, vaya uno, veito este, sabe la chada. Eta Chemon, ¿cómo era Chemon? Chemon da, ya, es du en dua. Chemon, guapoa denean, ¿es? El du ah. guapoa, ¿es? Ah. O sea, Cafra. A mí no. Bueno, bueno. Cafra que creerte. Bueno, pues, pues, la, <laughs> pues bueno, botaco ditut eh sea e ficha corcera, eh no la jubila tu en el cartel, en el catean, vaya. Bai, a bai. ver, un arte nauten. Segura sí. Ahí guardadi. Con todo verde, <laughs> anécdota vas. Anécdota la tosona. Prometí tu duda la, cuánto te duda la, osona. Eh. A ver, bota. De acá un bat. Eh militatzen dula y casle a ver taletanes. Eh. Bueno. A ver. Eta ingo zuten ikasle abertzaleko aurkezpena. Ia aurkezpena ez dakiz zer, no seke, eta zuten... Txandalean edo, abertxandal. Abertxandal. Ah, no, no, Eman zuten, txarla osoa, eta zutitu zan, tipo bat, mm -hmm. altxatu eskuat, eta galetu zun. Oie, perdona, pero, ¿cuándo vais a empezar a hablar de inteligencia artificial? LOL. Oie, como vio, una charla de... Ia aurkezpena... <laughs> eta tragatu zun txapa osoa, ama, eh? tragatu zun txapa osoa, eta gero galetu pero, ¿no vais a hablar de inteligencia artificial? erantzun zioten, ize piro. Hostia, pixka berando de motel. Inteligencia abertxalet. Hombre, chaval. No, abertxalet. Eh? Abertxalet. Hori da el otro. El de la coleta. el chalet. Oi hartzunen, badode batzuk. Bai. bueno, bueno, oi hartxungo. Erenak. Oi A ver, meme bat egiten zu honekin. Hori da, hori da. Oi hartxungo meme. <laughs> Ike, zuntzuten dira zuondo? Bai, bai, bai, bai. bai. Nik, bai. nik ez, ez duten zuten nire burua, baina... Baina guri bai? Sí, bai, zuei, bai. Guzurie bai, eh? Vale, pues perfecto. Ni zuritasuneri? Bai. Ah, ah. Inzeritasun da talde bat oso guapoa, eh? Ta, por cierto, orain atera ezula hori, eh, no con un talde hori hemen esanen jotzen, duela? Urte bat, zergatik? Ze? No, urte... Ah, bi urte, bi urte. Zertzen, ba, zertzen. Zergatatu zergatik etorri zan. Zintziliken urte urrena! Bueno, bueno. Eh, Enben dago, kafra, kartela erakusten, beste aldean. Ingo digu goza Ingo goza bat. En me, encanta, me encanta hacer esto. En las radios que graban, esaten Para la gente que no nos está viendo el vídeo, orduan hasta el zer Aida da Eh, dago cartel bat, eh, eh, El cartel de Colombia. Cartel de Colombia. Cartel uno del cartel de Colombia, el capo, A Es autobomba. Autobomba, eh. No hables de eh, otra vez. Puño publicitaria. Errua estar en Adala. Va, aquí hubo. Vale. Eta... Eta bai, eta, eta ez, <laughs> bai, eta, eta bai, zer, e, eta bai, eta, eta, kopulatiboa eh, eh. ojo, eh, ojo. Oh, oh, oh, oh. Eta kopulatiboa, kopulazioa, oh, hombre, ba, kopulazioa, gu beti kopulazioaren Bueno, 7 de noviembre, azarrak zazpi. Azarrak zazpi. Zeingo dugu. Zer dago, zer da. A ver, bota, bota. Zer azteko guna da, igande puto bat Bai, mesa eta gero, bai, mesa eta gero, gero. La mesa, la mesa de comida. Suezo has mesara, ¿es? Mesa de guardián, tío. Es que eh? no me salen las cuentas. <laughs> bueno, bueno, bueno. Ve tu ardua, ve tu ardua. A ver, era corrico del cartel osoa, ¿vale? Es poquito que llevo gafas. Es <laughs> la tengo batzen el otro día gafas. Zintzilik irratiaren 2008-2008 denboraldiaren aurkezpen jaialdia. Jaialdia. Bimila tabateko azararen zazpian, errenteriako, horreta, niesen kulturgunean, gunean, boster ditan. Sube un poco de cartel, que no lo leo por abajo. A ver, a ver. Ah, cartela. Ah, bueno, bueno. Es que no hay men, causa gustia que agiten, tallazak izan. Bueno, kafra ah, me serez. Sarela. Saki ya higo kozait. Joder. Morre. Es que ez arekin ez dugu populazioaren aldeko garela, o sea que. Hori. <laughs> Es que se cae el calde. Claro, es que así A ver, egiten saludo nazi e invertido, o sea, saludo nazi invertido, no Eta jokatu la villa, o voy yo. Es horrela, horrela. A ver, mierda de cartel. A ver, es que cebollitas ez anteratzen, bañón, escaletan jartzen du. Nik ez daki. Eta, escaleta berrio eta. Berrio eta. Es o sea, Esto rico de audiencia nacional a eh. Chiringuito Chiringuitoa Chiringuito e El chiringuito. El chiringuito. El chiringuito. El chiringuito. Venga, bota, a ver Bueno, da goi gandean. Azarabak zazpi, zintzilik, hogeita mazazpi garren urte hurrena. Hogeita mazazpi urte betetzen ditugula. Más Maske, y Cebolleta juntos. Sube ez, tanik Ah, espera, eh. 23 más 22. Eh. ah, no, casi, casi. casi, casi. Hogeita Casi, casi. Bueno, a ver. Ba, hori, be, boste ditan egingo dugu azaroak zazpian gure urturrena eta edukiko dugu... Ni esen elkarte, eh, eh, eh zea, e, bai, elkartera gero guazte, <laughs> elkartea. <laughs> Hola, ya. Ba, Joder. Eta zer egingo da, aretoan? Zeboieta, daukazu mikrofona oso gazki jarrita. Bai, dauka egia da. Ah, hori. Ah, <laughs> ah, estaba flojo. Ay, Ay, Harry, tente Hay mucho cable por aquí. Tente potente. Hablando, Hablando de misa, cable ahora o calle para siempre. Eso, Gente o que calle. Va Para que la calle siempre. vi… bi <laughs> A ver, Eder, es que agian jendeaz da enteratzen ari Hori da <laughs> Berriro, azaroak zazpi, bi jarduera, no mozaria eh, bueno, Ingo ia, bi ekintza kultura Bi edo, bat Osorik ah. Bai, aurkezpena, ez? Azkenean, hori da, aurkezpena Gauza baten barruan gauza asko Aurkezpen hori baten barruan Osoa, hiru jarduera egingo dira Bat sorpresa izango da Vale, bi. Orduan, de estas dos, Va da, <laughs> clown antzerki Espera, ¿cómo suena el clown? A ver, bota. No suena porque es clown, O no va a sonar porque ah. Izangoda da... sea, no seas payaso, Es clown. Orduan, izango da clown antzerki Badut Tal Badut taldearen flamenquito. Hostia. Yo no digo nada, pero está muy guay, eh. bueno. Gero, egongo da sorpresa bat. Bai. Eta sorpresa izango da. Esan dezakezu zerbait aurkeztuko dutela. Hori da. Sorpresa etorriko da. Eh? ver, eh, Sorpresa da, jendea jakiteko. Una monje en la cárcel. Material pack berrilla. Bueno, bueno. Jariko de gula salmenta. Material, pero es sorpresa. No, está trolado, izango, está. Cafra. No, pero a ver, era para jugar con es sorpresa, no lo digas tal. sorpresa gartela dago Hori da. Mira, bagu, que Decimos, di, di. Itza librea da ez presa. Presa dago. Eta dago presarik. Bueno, bai. Presak franco. Esa perriro. Presak franco. Ogei minutu. Ai, doz. Ai, tentaidos. Ai, eh. tentaidos. Gure, gure entzule guztiei, esan beharra dago, jarri ditugula, denbora <laughs> tartu. Bai, viendo lo que pasó. Juntzitza egun pixka pelota Eta bukatu genun Pues hemen bikide batu juntan Juntzitza izuen pelota bai, bai, bai, Juntzitza izuen kafra Juntzitza izuen kafra Juntzitza apuntador Lan egin behar zuen Bueno, bueno Bueno, bai, bueno Sorpresa eta gero <laughs> Venga, hoy viase yo Que lleve el tiempo Autogestión eta toko Irratxa joa Iñor gabe Programa aurrera jarraitzen du Hori Hori Hori Hori ez Hori eh. Hori Categorikua, bai, bai, bai, categorikua. Venga, ahora voy a llevar yo la batuta. Venga, vamos a seguir aquí con el tema. Eh, eso es er- errua eta ah, dela joder, qué pesado. Orduan. Dena eta. Bueno. Gure sorpresa eta gero, ezin dela esan, baina esan dugu dela materiala, baina ezin dugu jakin, porque va a ser exclusivo, pero denak jakin. Ez dakizute ze material mota dan. Ez claro. dakizute droga dan, ez dakizute aria dan. Buf! Eh. Buf! Buf! Buf! Buf! Buf! Ikusi Buf! Buf! Buf! Buf! Buf! Buf! Buf! Buf! Buf! Buf! Bufai, <laughs> oh! oh! eh, kafrak bufak endu du Horregatik oh! ari gara No, es que eh, ah, Bai, como los de El otro día <laughs> Eta orduan, gure sorpresa eta gero Materiala salduko degula pero Se ingo digu gero Bueno, eta monologista badagola No, beso, materiala eta gero zer da Sorpresa eta gero Materiala Materiala da erdian Ez O sea, bueno, da erdian Materiala da Aterako zarete ni esenetik eta merchandising postu bat topatu bai, pero hori azalduko dugu erdian ah, baita ere erdian eta gero zer dijo ba. amaiera <laughs> Eske, eske. Amaia, amaia, amaia, Amaia, Joder. Eta irrati saioa, hombre, saioa, gerarte. <laughs> Por cierto, ah, saioa, saioa, saioa, saioa, saioa, saioa, saioa, saioa, Monólogo ¿ah, A, eh da. ¿qué tal? Vale, vale. garela sabinista Sabinista gaela. Como decía Fermín Mugruza Nicaragua sabinista. A <laughs> ah, pensaste en un Nick, Nick, Nick. Nick. Ah, muguruza izan beti Nick, Nick. No, Orida. da. Ni beti Nick, Nick. Hori da, Urkullu. Da, pizka de gola da, Caballeros de cuadrada con personalidad. No, pero Urkullu. Los caballeros que hacen ni, ni, ni, ni, ni. No, bai. Hori da muguruza. Muguruza. Pero Urkullu, No la da pizka autoritario. Agurtu bat muguru, eh, agur bat Pelmin, Pelmin. Ese oso pelmal, o sea, hombre. Beti, beti zu zu, zu, enklabe de ni, ni, ni, aldatu enklabe de sol. Bai, enklabe de sol. que <laughs> Urkullu, como es pizkat autoritario, dice, Nicaragua jartzen dut. <laughs> Nicaragua. Eta bota zan uretara. Nik alagua, bun, ese zambulle. Ah, ah nivel cafra, o sea... En plan, en plan, tirabuzón, iru tirabuzoyekin, eta eta super serio, eta arpegi horrekin. Nik alagua. Zorion ez daukagu kristal base paratzen gaituena, bera, en batik, buskerba country, country, nik alagua eta, eta jartiko naiz. Bueno, bueno, bueno. Orduan, gero dakagu txikiren, aher, Txikiren, bakarrik. Pero, zin da gaia? Hemen gaiaren barruan dagoena zuzea, la? Baitu, gaia beharrean gaieta jarriko izu. Hori da, berak zun. Entzun gomendio, gomendio honekin jende guztia torriko da. A a a bai, bai, bai, Gai eta. <laughs> ikasten zoaz. Eh. De aquí, a la docia nacional. Treboi voy eta, ikasten zoaz. esto tú dut en audio ahora, en cabrón. Claro, <laughs> que hablamos mucho, que hablamos mucho. Y ahora que no encuentra, que hablemos pues Vamos a contar otra anécdota. A ver. Mene, mene, mene, mene. Ah, vale, pues ya Vale. Joder, si vale, Bueno. caremela, hostia. Ya está. Ah, Lento, lento, eh, lento, Onkishin txikiren bakarrizketara zer modu zaudete renteria horreta edo ez dakien dela ditzen zaten. E, eh, zer esan behar nuen, azaroak zazpi bai, niesen aretoan, niesen interruptoreak, entxufeak eta kultura. Hor dago kristona kartela azaroak zazpian zintzilek irratiaren lagunekin egongo gara, badut klaun taldea eta txikiren bakarrik eta hau oh, zein da txiki, ba inorrez, baina horrelako txorradak esaten dituena zein da gipuzko herririk Amerika kanena A-Town, bale? Zein da bizkaian bikote gehien banantzen diren herria amor roto, bale? Eta zein da alaban porro gehien erretzen diren herria eltziego, bale? Orduan, gogoratu azarak zazpi, kriston, txoua, antzerkia, umorea, farra, magia izanen duzue, zintzilik gratiaren bestan. Niesenen, errenterian azarak zazpi, oh yeah, animatu, onki bilki, Aio! Aio! Onki bilki! Aligo de tu txikili kuatre. Eh, gaituko nuke, eh, zuen barrina dekin, eh, beste eh, asmakizun batekin aktor. A ver, bota, Zein da, zipaio geien erretzen den herria. Bueno, edo, edo jaurt... No, barkatu. Zein da <laughs> zipaio geien errekara jaurtitzen dien herrian. Donostiko barandilla. Ez. Hor erreta! Eh! <laughs> bueno, zuak agian gazteak zarete. Eta... Eta zein da... Euskal Herriko herririk merkeena? Ando hain. Ah. Hori txikiren bakarrizketan barruan dago. Pues me ha robo el chiste. Hostia, spoiler, spoiler, eh. Ah. Bueno, pues olako eh, ikuskizuna izango dugu, azarak zazpi, igandean. Animatu. Ni eta atxaldeko bosterritan, oso jodiz. Bosteu esarrerak. Aher, jarri dugu, igandean. erosten dira. Edo, eh, edo, zure zintzilik lagun gertuko ari. Galdetu. Konfiantzazko, zintzilik, konfiantzazko, zintzilik. Zintzilik irrateko kideren batek, ez badizue txaparik eman, bazuk emaiozue txapa, ba, sarrea saltzeko. Hori da. Zuei. Hori da. Reciprocidad. ahora, ahora que Kami tema, ez egon txapa irratia, hori nungoa zen? Bergarakoak. Ara. Ah, bakizu, alabando de Bergara. Hala. Es que, eh, ez dezu aterako orain No. es <laughs> que, aterako de... Ala berga. Ala bergako. Hori da, es que hemen dakagu, dakagu, hauzo bat dela bergararen itzulpena. Bergara, ala berga. Ala berga, oia. <laughs> Baina ez atera, ez atera berga, mesedez. Pero, eh, nahi ez zute, mira, ara, tuke, historiko. Eta, okay? Ditugu, bi minutu, eh? Iru, bale, da, historio bat. Eta aipatu barregu batza bat. Bai, horreko azteko. Bak, istute alaberga ditzen den alaberga? Porque la berga da itxasontzien eh, makil bat. Orduan, nola lehen, horeretan, segon itxasoa, eta itxasoa etortzen zan honeaino, desde una piedra decían, a las vergas! Eta hori da, gaur egun, a ezagutzen ah, den, hau bai, zoa. Eh? eh? Mira. Que a veces me pongo serio, eh? Por cierto, bai, bueno, batzutan, eh? Por cierto, kafrak dauka eh, azkeneko berri bat, bota, eh, konstitu lehizatu pixka bat, a ber? Bida, meten kontestu. Gogoratuko zute aurreko irratsaio pilotoan, egin mm -hmm. geniola elkarrizketa bat, eh, zera, pontikan, babes ofizialeko, alokaiuzko etxeko kide pare bati, mm gaur egun kanpora jun behar izan dire, zirenak, bere aien etxetikan, eta aipatu ziguten eh, elkarrizketan, beraien susmo nagusien azala, etxe bizitza publiko hauek, Eh, hau da, esko jalaritzaren atzirenak eta zeak, e, ba, promotora jaure gizartzela, e, eh, zea, konstruktorak, seguraski, e, fondo buitre bati salduko ziotela. Pues justo urrengo egunean, azaro, e, urria, beratzi, ah, bai, bai, bai, bai, Justo, albiste atera zan, Eta, efectivamente, uh erosit, eh, eh, era A ver, bota. Jaure Gizar, konstruktorak, e, beraiak zuten bezala, ja etzan eusko janaritzaren etxe bide departamentuak etxeak kudeatzen zilona baizik eta zuzenean konstruktora. Eskandalagarria, ez? Mm. Pues konstruktora hau, Jaure Gizar, erosia izan da, justu urrengo gunean, elkarizketa eh, urrengo gunean. Euneko amarrak erosi du urbas taldeak. Eta, esper, e, eh, lau koma milio euroko zorra erosita. Hau da, askotan gertatzen da, promotora edo e, multinazionaletan taula, e, eh, ausortzio edo erosketa badagoenean, batek erosten dio besteari zorra euro baten gatik adibidez. Kopuru simbolikoa. Simboliko baten gatik. Mhm. Kasu hontan, e, eh, urbaz taldeak lau koma milioiko zorra eraman du jaure gizart konstruktora erosteagatik, baina... Ojo, baina, ojo a la jugada. Ojo a la jugada. Erosi dute ba, ojo la jugada, ba, gero, diru amango diolako. Eta gainea ja, espero dute, bi, e, gainea, bidali zue zea, e, taldera, bai, biztean bizkean nahi baiz zute pixka. Ah, ba, gian, e, Twitterren eh, igotzen de... Bi detaile, bai, bai. bi, sea, barkatu, bi proiektu dazkate donostin eta bizkean bilbon. Bai, zorrotza Eta zorrotza horrekin eh, lotura daukan, hau da. Bai. Fondo purtrea ez urraigua. Laizla ez dakeman bai, haze... Pues, bimila eh, eta goita laugarren urter arte, agarrate, eun, eta berrogeita iru milioi euro espero dute ingresatzea. Ojo, eh? que lauko bai, bai, bai. milioiko euroko zorra hori ez da, pues ez da, pues ez da, ez da euneko amarra. Neri kiratxa da, kiratxa irizen handizat. Bueno, eta eh, beti, cuando esperan... Honekin eh, bai, bai. lotutako notizia hauek, ez, azkenean traspaso hauek, ez, enpresa batetik bestera, zorra ordaintzen dizut. Testa ferro figurak agertzen dira, agian egunen batean... Eman denbora bat, bai, bai, eman denbora bat honi, eta nik uste dut, ez da, kafralen egiten egun gara, hemen zerbait aterako dela. Eman bai. bi urte edo. Vale. duzu, nola aterako vale, eh, peña vale, gauza bat, eh, bueno, zintzili, oza, sea, entuten aizaten nahi, bai, eh, notizia dago igota gure Twitterrean, arroba ertziok, igo degula Twitterra. Ah, Baintxe berta, eske gaude hemen biok keko eta zeboietaz portate jakin. Gauzak igoten joateko. Arroba ertziok, vale? Ertziok Twitterrean eta arroba ertziok ebai Instagramen, vale? Eh, dakazute notizia igota, Eta jarraitu konzertu saletan, primeran, primeran. Opa millennials. Eta bueno, ya orkestu dugu, orkestu bar genuena, gure zintzilik irratearen jaialdi erraldoi eta polita hau azarak zazpian an iesenen, atxaldeko bosterritan. Ta jarraituko dugu urrengo atalarekin, bai? Bai. Puta. Pues venga, guazen horrera eta zuek orkestu. Hartzion Hartzion Orain dugu kanta bat niri asko gustatzen zaidana E, langiren azkeneko kanta da eta egin du e, eh, Mr. Sanchezekin eta hori bai eta bueno orain botako dugu ea gustatzen zaizuen aurrera plata o cromo a ah, cromo Vivo el momento, no pienso en los años. o plomo, canicas o cromo, sapo bucabón, En este patio no manda patrón. Y si el soniquete, limpiando retrete, te ve picando al revés por si viene el jambo aquel y se cobra la puerta. Agua, reyerta, esconda las canciones, se con las libretas funcionarios en prisiones, opciones varias a tu verás lo que no mío será por compás, será por la alegría, por el constante disfrute, por la buena vibra y virtudes que nos muestran los demás, tanto por la calle como por el router entretente, pero ponte a hacer tú también. El patio es pequeño, aunque otros se empeñan en hacer ver que de grande él no vea a la mínima y soborno y por lo tanto ruina fea, objetos punzantes, achantes, hay por la descuide lo hacen cuanto antes, con los billetales, uno los guardisela en caleta y los que fingen ser legales en sus paraísos fiscales, chachi pay, la vida no me arrebateis ni lo intentéis, a mí tampoco, no le echen veneno a estas papas con choco que tenemos quien las pruebe niño antes por nosotros y seguimos los dos sin deciros adiós y fingimos muertes para salir de prisión como hoy van un regalo de la cárcel capital de Bogotá. No jodáis no jodáis. Hay trotroncito galopero, mira, muero por tu arte, compañero. Yo prefiero salir de aquí cuanto antes. Dele plata al enfermero, necesito tranquilizante, manestesio. Mientras tanto, con tu guitarra, el Moody y el Sánchez. Con los enganches de un jersey. No me salgáis así en mangas cortas, que luego vienen las toses. Que los chaborrillos bien estén. Y de una cuadrita más allá no le dejéis que pase. Yo aquí dentro, bueno, vente lo que te vaya a decir, no lo vayas a olvidar. Es por tu bien y no parta la rama al pasar, que la planta no te ha hecho nacho. Javier no está mal, controla el nervio, besico, te quiero, cuelgo, hasta luego, el compás en el patio vital y el respeto hacia los demás, aunque no nos morele soniquete y pensemos que jujaneo. Ay, me revelo. No son las formas, compadre, sapo pucavón en este patio necles, así no. Aquí no manda patrón, solo manda el soniquete. Ay, me revelo. No son las formas, compadre, sapo pucabón. En este patio necles, así no. Aquí no manda patrón, solo manda el soniquete. son Palmas pica, juerga segura, el compás en el patio vital. Alza, bombo, te rompe. Cuando camele, chacho, tu en pie ponte. Ah, Palma, pica, juerga segura, el compás en el patio vital. Alza, bombo, plate, rompe. Cuando camele chacho tu pie, ponte. Palma, pica, juerga segura, el compás en el patio vital. Alza, bombo, plate, rompe. Cuando camele chacho tu pie, ponte. Son los Ya. Y elkarriketa el Bueno, kuña antxe esan du datorrela orain. Eh, Elkarrezketa bat, bai, ez da? Uste du? Oida, goazten dugu, eskait, emar dugu pixkat, memoria refresko, ez? Bai, ez da? Eh, oi, <laughs> memoria refresko. <laughs> eh, goratu, oza, ja lengo pilotoan eh, sekzioak aurkeztu genituen, eta, bueno, ba, hau ja, eh, aurkeztu genuen. Ila betero, saiatuko geha, elkarrizketa, bueno, agian, hainbat elkarrizketa iten ditugu, kronikak eta, pero, edukiko dugu, como una ekaitzketa zentral, digamos, ez? Hori da. Eta dan dugu e, norbait diel eh, guk korteak ingo ditugu eta komentatuko ditugu korte horiek, baina e, gero urrengo egunean, osea, ostiralean ekarizketa kruboa, gordina digamos, egon goda zintilik.net web horri baina guk komentatuko ditugu korteak, e, mozketa horiek. Eta elkarizketatuak badakite, eh, moztuak izango diela iratzaioa, no? Osea, aizatu bai. diego, eh? Normal, eran un... Beraien, beraien a hocha, ez beraien. Bueno, hemen, <laughs> <laughs> hemen, hemen bat moztua dago, eh? Baina gehiago egin daiteke, ez da, azken elkarrizketa beti dago. Hemen bat moztua dago, eh? Bueno, bai. <laughs> Irutako bat... Atza moztua dauka. Atza. Atza denez, atza denez egia da. Atza denez. Bueno. Ba, bueno, ba, Kiko, eh, ya honetan zein el karketatu ba, gazte asamladako, horretako gazte asamladakoek eh, Gazte txekoak? Gazte txekoak, bai Egin dute Mikro, mikro, barkatu Egin dute e, jaialdi bat, bueno, no, e, bai, bueno, egiten gazte, dira Gazteguna Hori de gazteguna, baina, bueno, hasi ziren egiten palabatxapelketaren inguruko hainbat italdi e, Kontzertuak, e, e, omenaldi bat, Eh, herriko eh, kide bat iltzana orain dela urte asko. Orain gero hori az, az, az, azalduko da, baina bueno, komentatzen dugu pixka berotzeko eta horren inguruan genit eh, etorri eh, zeran e, pare bat e, kide e, gazte asambladakoak, oh, ez da? Oh, Eta, bueno, horren emango diogu sarrera pixka bat, ez bai. bai, eta, bueno, bai, e, neira, txuleta, lehenengo, lehenengo mozketa honetan, galdera bat egin nion. A ber. Porque galdera, karo, nola geha superdinamikoak kaldera ez da entzuten audioan Zia superdinamikos <laughs> Orduan, galdera bat egin genion Eta galdera izan zen Nola iritsi zeate Bueno, ez da hogeita bat garen urturrena Beraiek esaten dute hogei gehi bat, eh? Nola iritsi zeate hogei gehi bat urtetara Bueno, kaixo, e, mi esker, konbidatzeatik, denik eta ben. Ba, nora itxigean, hogeita bat urte hauetara, ba, bazkinean ba, askotan esaten degula, ez? Ba, nik uste beste generazioek egindako lanagatik itxigela gaur daño. Gu bagea generazio bat, nun, bueno, ja damazkigu sei urte edo gazte mugenduan edo gazte baitan mugitzen, mino, bueno, hogei urte guzti hauetan eta aurretikan egon dien beste gazteetan ibitako gazte benaldi guzti horien esker, bos mantentzen da dikan bizirik gaztetxea ez, edo azkenian horeretan bueno, historikoki egon dia horrelako espazioak gaztentzako, eh, sita asilotikan, un, bueno, gure gurasoak egon ziren horrelako ez, eh, espazioak okupatzen eta bar, eta, bueno, dako borroka guzti ondorioz, ritxigea, zabalenea bi gaztetxea, ba, bueno, hogei urte, betetzera, ez? 2000 urtean lortu zen espazio hori bueno, bene ganatzea edo, gainera lortu zen ere bai akordio baten bitartez udararekin egin zentrato bat eta lortu zen gurea bezala e, bueno, biakatzea espazio hori ez eta gurea egin dugu ordun, ordun geroztik gaztetxe hori eta bueno, ba, generazio ezberdina hortikan eta hori mantendu duterako bueno, dinamika propio bat, egitarau bat, eta bar, eta, bueno, ondo, testigo ondo pasa izan agatik anere, gaur arte itxigea, ez, eta guretzako da, bueno, ospatzeko zerbait ere, zandik anere, bus, bizi dagoela horrela komuen bat horeretan. Hala da, ez da, ba, e, bueno, suntu ez da, azkenean kontatut ziguten pixka bat, ez? E, azkeneko hogegi bat urte aguetan egon diren gazteak, ez da, e, ez? E, eh, Zabalaenea bigarrenaren alorrean, ez da? Zer, lehenago ere egontzan zan Zabalaenea bat, ez? Lehenago, e, bueno, bai. e, nola beti botereak, bota egiten gaitu, ez? E, pixka bat, beste, ez ezberdinak egin nahi dugun beste guzti ez da? Bai. Ba, Bueno, eske bai, bai. Eh, ja, ez? Bai, elkarrizketa. Bigarren mozketanetan... Porque esan genio bizkat orden kronologiko bat mantentzearen, gaitetu genion, vale, historia, orain, zein dezute orain arte urte urren urte urrenaren baitan edo, ez? Bai, ez, orain txarte ez zer egin dezute, ez da? Kontatu, kontatu, venga, kontatu, kontatu. A ber, ba, e, urrian egin da plan bat, e, urri oso ban aste bururo plan mendua, eta hasi ginean betxafari elegantearekin, oso ondo juntzena, denak poin pox, poin eta parrak bota genitun, gero parranda pixka bota genuen aspaldiko partez gaztetxian, eta, bueno, ni izango nuke nahi kondoz, e, edari guztia bukatu zen, hasi jendeak. Ah, bertxolariak nibelekuak, o... Ba, oso ondo ibilizian, irati alkantaria eta, eta ibarguren batez ere, gero ere bai, zarautzetik etorri zan hane, oso, oso ondo ibilizena, eh? nukien une ezautzen, baina guztua, guztua. Baina irati alkantaria batez be, kaina sartu ziren bile. Urrengo asteburuan prestatu zen pala txapelketa, hogeita bitaldeek parte hartu zuten, binaka, eh, bai neska, bai mutil, oso ondo, eta, bueno, ez da bukatuz, e, final hau eta irugarren eta logarren postu hau jokuan dago. Eta zoritxarrez oi hartzu batzuk iritsi da finalea. <laughs> oh, bueno, eski, oi hartxungo. Oi batzuk. Eski. Guk oi egin bai ditzen baina, bueno, <laughs> baita ere, bali Ondo pasaren hon, azte buru enten urda burura omenaldi bat itea igon zabalari, gaztetxeak bere izena da dara eta olako gauzak ezin diaztu, eta etorri izan bere arreba, urtero bezala, pues, aurten batez ere jende gazte eta ez bere etorri da, eta hoi beti posteko da. Ba. Oso ongi, azkenean, bueno, ongi, ez kontatu zikoten pixka bat, oan txartez egin duten, ez? Zer gugoratzi, laru motu enten dagoela ekitaldi bukairako ekitaldia, ez da? Pixka eta bazkaria eta kontzertuak, bai, gero, eh, komentatuko dugu, bera, komentatuko dute ere, bai, bai, bai, gero itzen genuen pixkat memoria historikoari buruz, me memoriari buruz, eta gogorara genien, ertzioken helburuetako bat, zela irratiribirre baten uinak, helaraztea jende gazteari, ez? Eta duan, esan, esan genuen, bueno, eski kuadrilla nahi ez, batzuk ez dakit, eta nik uste batzutan ematen dit, ditugula gauza asko porsentado, baina nik uste egin bardera pixka bate bai ariketa azaltzekoa, ez? Hori da. galdetu genion, mm -hmm. osea, bagenekien, bero esan genion. Hade zute azaldu pixka bat, Ibon Zabalaren hau zian. ez da? zertatu zan, guztia. Ibon Zabala izan da, bueno, figura bat oso presente izan deguna guk eh, gaztetxean eta gazte esanbladak ez. Kinen bueno, gaztetxea Zabalenea du izena ez, oain guanak. Zabalenea bi du izena eta aurrekoak zabalenea izena izena du. Eta e, zein zen Ibon, ba, bueno, Ibon zen herriko gazte bat, oso implikatua bai gaztea esanbladan, bai kulturgintzan, bertso eskolarekin bai harreman estua zuen, eta bueno, oso bueno, pertsona sortzailea, oso ekarpen handiak egindakoa herri hontan, ez? Eta eta bueno, eta lanean ari zela, gaztegun bat antolatu zen 95ean oreretan, ezta? Eta ba horre eh Linoko plazan ari zirela montajelanak egiten, horre bueno, instalazio elektrikoarekin arazo bat egon zen eta deskarga batez ba, ba bertan joan egun Ibon, ez? 95 e, ez? Aurten betetzen dira 26 urte hori gertatu zela, ez? E, egun hartan e, gazteguna etzan antolatu, ez? Eta orduzkeroztikan, ba bueno, izan da figura bat oso presente egon dela eta bere oroimena uste nahiko ondo mantendu dela gazte mugimenduan, ez? Eta naizta ez bueno, ez bizi erarekin batera gazte mugenduan, egin da transmisio oso hon bat herri honetan, e, eh, posibonen figuraren baitan, ez? Eta, bueno, asko gure bere bertsoak dakizkigu, oh, askotan abesten ditugu gure bertsoak, ez? Eta, baguko itura dugu, e, bai gazteguna kantolatzen ditugunean, edo urte urrena kantolatzen ditugunean, beti eskintzen diogu espazio bat berari, ez? Eta, hortara, eh, hortara datorre bai, horreko asturan genuen omenaldia. Bai, Iban Zabala gaina, bueno, hauzokidea zan, ikezagutzen nuen, eta, bueno, ba, gertatu zanean gogatzen naiz guzti hortaz, eta oso tristea, baina gira sanez gero, ba, bueno, gazetxea dinamikan baita nere baita izena mantentzea, eta ibon eh, aipatuten bezala, ba, saltxero bat eta leku askotan nire izan, besteak beste hemen zitzilik erratean, enarituz izan zan ere bai, eta bertso eskolan, eta saltxapia batean, eta gertatu zanean gaztegunarena, 95an eh, izan zala hori, e, hori e, ez, ez dugu aztuko kodariakoek e, auzoko azan gaina eta eta oso tipo jatorra irekia eta vamos ba. zu eh, alzinean bai. egun horretan E, Jetsi ginen justoko ariakoak eta enteratu ginen aizu gertatua hemen eta negar batean geratu ginen elizan, goatzen naiz eta taberna gehienak itxin zute zuten, tabernak eta olatak Bueno, ba bere homenez ez da, gorko saioa Eta gero, ba, gainean gero gaztetxean e, bimila garen urte guru nero, ba, gero aldatu zala lekuz ezak izer, ba, ba, bere figura mantentzea, jode, polita iruten zait, eta baitu palarena, ere bai, txapelketarena, ba, gogoratu nahi dut ere bai, pontikako frontoia ibon zabala izena daramala ere bai, eta batzuk pala jolastean <laughs> ibiltzen garela ere bai. Eta, mira, pues, polita da, ikustea ba, zen bat eh, gauzetan, eh, no, egin daitezke gazte izan da, ba, ba, zebilen eta Eta, bueno, pues, bai, bai, bai, figura, hor dago, Ibon figura, eta mantendo bardana, bai, bai, bai. Bueno, va ba, a Menez, eh, Gorku irratxa Joa. Topa ingo dugu, Va bai, a Topa ingo dugu Topa da. Gorku. Topa Topa kafra. Ah, topa ere kristal. Eta <laughs> horrengoa. Eta bueno, orain, laugarren zatia la rumba Ingurua. Ahí bai, Porque la rumba toleta, bueno, eh, usted, Ikusten zaitu dut kartela... Bai... Kartela, bai. agian kartela, dugu, beraiek kartela, eta Bai, bota, bota ez beraiek, ez da? Eta, eta gero guk konbentzatzen dugu. Hori da, bota. Ba, bueno, hain ja urria bukatzen ari dela, esan bezala, ba, urriko urri osoan zehar eh, egitaragu bat planteatu dugu, eta hain faltatzen eguna da, bueno, egun handia, egun potentena, ez? Eta ator, darun bat urriaren hogeita marrean, eta hor planteatzen dugu ja, egun osoko egitaro bat, e, bueno, amaiera emateko, bat e, eh, urte honi, ez? Hogeik bat horri, gehi bat horri jarri diogu urte horrena izo dugu, aurreko urtean, bere bete genitula hogei urte, minio, bueno, pandemia zikina dela eta ez, ez izan genuen nahi bez ezain beste ospatu nahiz eta mugisume batean e- egin genuen eta nahi genuen pixkatu, bueno, ba, rantza hori kendu eta fundamentuz ospatu Oigarren urte ez, e, eh, pixkat data gorbi horri. Eta, bueno, planteandua bai da, ba hoxe, ba, goizian zehar pala txapelketa finala jokatuko da, horre Agustintako frontoian, e, ondoren e, bazkaria baino lehen, egingo dena da ekita ditxo bat, nun, bueno, e, ongo dien sorpresa ezberdinak, epatu dela horre Ibone itartetxo bat eskeniko zaio. Ekita di ondoren, bazkari herriko bat planteatzen dugu, nun, ja eunda piko txartela, ja salduak dauden, eta ez dakindik, baten bat libre gatuko gen, azkarri bili, herriko tabernetan eskuragarri dituzutela. Korri, korri. Bai. <laughs> Eta bazkalostian, izango eguna da, ba, bueno, bakarlari edo akustiko bat, dator fito eskins taldea, bere showa edo ematera. Eta horren ondoren, egingo duguna da, geldialdi bat, e, bueno, mai guztiak eta bar kentzeko, hau gutena egingo da, e, linoko plazan, karpa handi bat jarriko dugu. Eta gero behatziterriak aurrera, ja izango ditugu e, kontzertuak. Nun joko duten Holy taldeak, e, Delio taldeak, eta Dinamita taldeak. Eta ondoren musika izango dugu, gaueko hiru agarde, baina jake ordu aldaketa izango dugu, ba bueno, oh. hiruak eh, bi ordu gehiago luztatuko dira, ez? Así que jokua. Bai, horre aprovechatzen dugu beti data hau aldaketa ematen degula. Bai, eza, e, e, eh, bueno, gogorarazi zintzilik egongo dela eh, bazkarian eta geroko saioan ere bai bertako kontzertuei, kontzertutako kidei, eh, ba hori Audio hartzen Audioa, entrevista zabal dutzen bali madugu Entzun bizka, dakagu polemika handia, eh? Kafra, entzun entzun Polemika handia dakagu Zeba, ba. Oso polemika handia, porque hor atera zen hauzi bat oso garrantzitsua Eta gauza hau nahi dugu aklaratu Zer da? Holy Nuns o Holy Nuns? Hori da, ez da? <laughs> nahi dugu aklaratu hori nuns Juli Juli Nuns, Juli Nuns, Juli Nuns Juli Festa hori madaletan egiten dutera Juli Jolines! Bueno, ba, maiderri galdetu bat. Juli, juli, agosti, febreri, marzi... galdetu berko diogu, ezta? da? Zuzeneko hortan, ez da? Ba, nik esango nuke jolinuns. Zaki, abek, eski joli, dute gaztetxekoek, beraiek, saten diela, nans. Hori. Nun jotzen dute. <laughs> Nun jotzen dute. Jolin. Eta bueno, hain, e, bosgarren emozketan animali bat aipatu ziguten. Hori da, zain zin da animali hori? Kruak apoa. No, orain fuera koñaz. <laughs> Eh? eh? apoaren inguruan. Eske, apo, edo pepuk, edo... Da, plan urbanistiko de ordenación urbana, baina euskeraz da apo. Orduan apoa errana. <laughs> Eske, te he visto como una cara que no has Apoa atxekin. Apoa atxekin. Atxekin la. Bat, bi, iru auzoko jendiarekin eta itzeinaz, baki gora dela proiektu batzuk, ez desan nahi martxan mino proiektu batzuen plantean da goma gainean eta nidak idana da horre borroka dagola auzotikan, unegin edin proiektu horiek ez gauzatzeko, eta gu horrekin bat gatoz, eta azkenian, bueno, da ematen duna gatikan, e, itxura hona du, eta uste dugu ez dela aurrera jungo proiektu hau, eta mantenduko degula gaztetxea dagontokian. Kusiko torkizunen zertatzen den, ba hori, horrekin edo dinarako proiektu zuekin zer engoten azkenean, baina nik uste auzo presioagatik eta bai gazasmanatik anegoen presioagatik espero ezagun, ez eh, horrelako proiekturik ez aurrera joatea ez, pues, bueno, azkenean urretzen dugulako, bai auzoaren eta bai gazte munduan zat, bueno, ba, ikus importantela gaztetxe bat eukitzea herrian, eta ez talde, bon, eh, planteatu nahi duten proiektu horiek ez dutela zentzurik, ez, e, gure auzo edo herri filosofia batentzak. Osongi, bueno, ezakigu ez egin eh pizka komentatze harren, ez? Eh apo honen inguruan, ez? Herria sortu dituen arazo eta iskamila guztia Niri hauek. ez utzi hitz egiten honetan eske dago pizka erre, erreta dago. No, si lengo te hacen eta jo bai. lo dejo. A ver qué frase se atenduen. Ah, está acá, de edo. Está <laughs> eh. Nengo ez. Zertzara, boterearen ipur lamizkatza jehoitakoa, oze? Eh, eh, ah, vale, vale. Hemen? VLF playerren morroia, naiz. Ah, vale, vale. Gogoratu, eh, ertzioken, eh, ertzioken gaudela ipur miazketak Joder, ipur mi da dena aldeko Lengoan argi utzi genuen, eh? Bueno, aurreko aina hori da Ikusi zer egin zan HT <laughs> marukako zez Bueno, eh, atxete den dezgabezi bai. A, B, C, eh, D, E, <laughs> Apo, HT, Apo Iru, iru, iru, da, PTP, leheno plan Territorial parcial PTP, ere bai. PPT, bai- PPT da... Olako proiektua, biala egitea. Gaztetxetik. Eta zintziliki ba abajo. Eta gaztainoko auzotarren noski kontra zaudela, eta gaztetxea rapatzen zuen tartean, eta hemen guri, hemen goian, zintzilik gainean, hemen, eh, zea, gainean, erratu ondan dago. Ibon Zabalaren monolitoa. Baita ere, gogarazi bai, eh, eh, bat. Hori, e, krudoan, Eh, bere garaian zoekoek, eta horren berriro, ba, orain gaudala, etortzen da, plan, berdinarekin, eta, bueno, ba, bai, e, jendea kontra dago, baina baitu jendea kontra zegoen ere, bai, ba, kamsako, zea, mhm. eh, hori iztietako... Etxibizizta, e, plan... Hortan e, e, parke bat egiteko, Eta ba, bat, eta udaletxeak aurrera bota du. Ba, bai, ez da. Bai, Hipokresia on. Eta ez claro, eta orain da tor hau, pues es, a ver, espero de a ese día sane. Esta que hubo. Que que no burutzen ahí direla. Ahí ama udaletxea no no ha dijo Anes. Bai. Bueno, barco pilotaje se quiten ahí Bueno, orrengo galdera eh egin geniena gaztetxeko kidei ba, gaztetxea pandemian ze motatako e, jazarpen jaso zituzten eta bueno, nola pasa duten ez da, gora guztia ez da? Spoiler, galdera zen, zen moduz pasa duten pandemian, pero bueno, ya, esan dizu ja zerbait jaso zutela. Jazarpena jaso zituzten, bai. Bueno, ba, ikuste oso garaik gogorrak izan dela orokorrean, eta ez bakarrikan gazte mugimenduan zain, ikuste orokorrean bon, gizarte osoaren zate eh, kristoneko golpia izan dela horrelako pandemia bat, derrepente gure bizitzan hain bortizki sartziak ez, eta ba, gaztetxeai dagokionez ikusi ginen bueno, eskuak loturik era bat, ez, e, eh, guke eh, plangintza bat beti osatzen dugu kursu hasieran, ambizio batekin junginen bueno, gure kimenak eta barra horretatzea, eta ikusi ginen bapatean, ba, ezin zer egin. Eh, eta horrela izan zen, ez? Bueno, etxean sartu, sartuak egon ginen bola bat, eta gero kalean geudela, ba, dena neurriak eta eta kontrol soziala berezik izan zen, bueno, ba, pixkat, aurrean izan genuna, ez? Eta, bai, oran ikusten eko gorra izan dela, eh, eta horre, ipatu behar da, bueno, arroteko moduko dela, oendikan ere jendia aktibo mantendu izana oipasa ondoren, ze, Saike azainak izan genituen ekimenak antolatzeko, eta bar, beti neurriak respetatuz, eta beti, bueno, ba, kostatu izan daigu asko, zen aizta aukere bai gure intentzio auki, eta, bueno, kontuan hartuta pandemia goera, bos, beti izan dugu oso gainean, ba, bueno, bai presentzia polizial potente bat, ben mina gehiago zipaioak gueltak egitu gazetxetikan, mehatxuak eukitu gure bai, egon da askotan ere bai, ez, gazetxea bera, bueno, zipaioak ate aurrean eukitu gubotan aian, eta oso oso zai ezan da, eh, bai ekimenak antolatzen, eta bai gaztetxea bera erabiltzea, ez? E, Naiziguten bota gaztetxetikan esaten zutelako zela e, lonja bat eta guk lehen esan bezala udalarekin hitzarmendua itz, akagu eta kultur elkarte batek eramaten du. Ostiko kultur elkarteak, beraz, bai zorratuta guk barruan gatu ginen eta junen berri izan zuten Eta, bueno, ze gehiago atera genuen, ez da? Zebolleta, bota! Ba, azkeneko zeiga, zaz, zazpigarren ja mozketan komentatu genuen pixkat e, Euskal Herriko okupazioaren egoera, proiektu autogestionatu den egoera. Osa gero, komentatzen dizugu, berriro errepikazen dugu, krudoa eh, osoa eh, izango duzute, zintzilik.neten, eta gure zare sozialetatik egingo dugu parte hartuko dugu parte hartuko dugu eta igoko dugu linka eta e, eza esteka igoko dugu arroba, arroba ertziok bai instagramen eta bai twitterren hori da bildua e, gaina krudal txisteak daude eta dena hori da osea izango da hardcore bat gizue bertxio ez da eta bueno orain e, botako dugu ze sentzi guten a ber Bueno, nik uste zuk esan dezuna ez, e, mila kasu ematen ari da Euskari guztian zehar eta mila kasu ematen ari da ba hori ez, e, eh, autogestionetatako espazioen aurka eta egora larri baten uste e, gaudela, egia dugu bueno, dugula hitzarmen hori gudalarekin eta prinsipio hori ez agula, mino herri askotan egora ez da horrelakoa ez eta okupazio mugenduaren aurka eta gazte etxin mugenduaren aurka, bueno, eraso potentiak iku, e, ematen ari da azkeneko bola hontan ez, eta guk bai beti adierazten dugu elkartasuna ez, azkeneko adiz mino zuk esan bezala, bueno, kasu asko e, ikusten ditugu azkeneko boladan, eta ez da zerbait berria, ez azkenean boteran dauden ez, e, ez daizki gustatzen horrako espazioak, ez duten nahi gazteo kanturatuak egotea espazio propioetan, eta gero, bueno, horrelako egorak ematen denean, ez da ez daude prest alternatibak mai gainean jartzeko, ez? Da, bueno. da, bueno, e, harren, E, bidali genula zintzilik gratetikan arrano bat, oza, orain nari okupazioaz eh, hitz egiten, webunean dakaztute eskigita bai, e, zei guna esan zero hain dela, biru astegin zen manifa donosti, bai. infernuko kediekin, lobatuko mm kediekin, eta okupazio bulegoko ekin, bidalegen nun, oi da, bule, bulebarrean, bidalegen nun, zitzirik eratiko arrano bat, eta badago kronika grabatuta. Eta bueno, ya azke, amaitzeko ekezketarekin, ja orain dijoa ja todo de seguido, eh, edo bai. genuen, ideia bat. Bai, ez da? Normalean orain e, e, nahi, dugu oitura bihurtzia, bueno, ez da? Agian, e, komentatzen dugu bai, agian, elkarizketa ez hain seriotan egingo dugu gauza bat. Bai, bota, aur, e, abistiaren orkezpen bat, ez da? Eta beraiek no, bat. Bota dezatela, bota dezatela. Ba, a ber, gaztetxeko izan da, ba, aukeratuko deu hogei urte zostikoka, lehen urten atazen abestia gaztetxean ibilitako jendiak eta egindako abestia. Abesti hortan gainea gaztetxean historia kontatzen da, zike, hoi aukeratzen da. Gure abestia hogei urtez zostikoka abestia da, horretako gaztetxeko sortzaiek sortutako abestia, gaztetxeko hogei garren urtena ospatzeko, eta urten hogei bat urturrena ospatzen ari garela, ba, guztiza proposa, gozatu. Zortzio, hileko azken ostegunetan, gaueko amarren ali, kaurra, hartzazun pintxo poteko espuela gurekin, zentzeriko irratia! Zentzeriko irratia! Espera, eh, eh, gaude piztutak. Bai, bai, bai. Deno, eh, bueno, eh, Nastu gaude, o sea, nastu gea kuña eta Ai, no tengo filtro. Ni que saituste gondo en zuten, no? no tengo bai, filtro. Bai, te voy Vale, vale, te voy a Bueno, eh, Kafra. Bai. Eh, aurkeztu... Bai, eh, lo de eh, eh sekzioa, es que nahastuta Hori da, ber, eh. zein da gure sekzioa hortan Horren da, hogar zoaldeko berriak. berriak da, ah, pero ez da, ez entzun Ah, es que nahasketa eh, Jarri berriro bestela No, gaizki dago kuña nahastuta Cagado iba dago usted, no? No, no, no, es que ez de zu itxoin, porque claro, yo después de lo de gasteche he metido a cortinilla Oarzo aldeko berriak ah. Vale, vale, vale, bai, bai. da, es de a que acabase el audio de Gasteche porque yo también había metido una cortinilla. Ah, vale, La has puesto a la vez. vale, vale. Es que, ah, es, que gasteizkoa hacen La has puesto a la vez. Bueno, bueno. Bueno, cuenta lo de, lo de, la, lo de la huerta de coliflores. ¿Eh? Hasta baratza. Ay, va Bueno, e, satsa e, esatzen dute lezoko jendea, ba, gune horri konketruki, baina, bai, hau da, e, aspalditik balakigu militarrek, ba, jaizki belen, badara maleratzetela, ba, ez dakitzen ba, basatake, basakeri egiten, eta bestea beste, ba, onakotan, ba, egin dutena izan da, ba, jutia geistea jaizki belgo azabaratza gunera, eta han, zahatxa, e, eh, mm, ba, jeitzi bazarete horrea, dago kriston ba, txabola erraldoi bat ahondila, portxarekin eta ba, raska batekin eta bat eta bat, eta zerbitzua egiten duna, edo zein eri, ba, juten danari eta inkluso loiteko aukerakin. Ejun ziren, desmontatu zuten txiringit, bueno, txiringitua, e, eh, hortzeagoen eh, zea, e, guztia, e, zea, eh, hau da, bor, bueno, borda, da, eh, txabola eta guzti. Eta eraman zituzten, eta beste, antzadenez, beste txabolak ez dituzte ikutu. Orduan, eh, konzentrazio bat egin zan, hausalatzeko militarrek egin eragindako beste, ba, bueno, beste eraso honen aurrean, eta asamblada horta, main bat, bueno, Eh, jende bildu zan, eta baita ere, gero, ba, ba, ba gauza ipatu ziren, kontaktuak hartu ziren ba interesatua zeudenen artean ba bueno ba berrien gainean egoteko orain e, ja ba eh, bueno demoraldi eta baina bueno eh, harrapatu genuen hortikan ba bertan zabaratza bertan jaizki belgo magaletan e, jotzen duen toki garri hortan e, egon zen, ba biz e, bizilagun bat harrapatu genuen eta komentatu zigun ba bera bera ikusitakoa Eta, bueno, pues, eventxe entzungo dugu. Bueno, Caixo Zintzilikaatuak, eh, em, bueno, tenemos con nosotros a Miquel, em, pues una persona de Lezo que estuvo en Jaizkibel cuando sucedió pues todo este tema que ha sucedido con las con los militares que fueron allá a, tirar las chabolas de Azabaracha, de esa hacha. Apa, Miquel, Caixo. Caixo. Bueno, pues cuéntanos, tú estabas por ahí pasando el fin de semana unos días y viste algo que sucedió. El lunes debió pasar esto, ¿no? Eso es, llegué tarde porque les vi justo cuando ya se estaban yendo. Entonces vi cómo sacaban todo el material en un dumper de esos de 5 toneladas, en un cazo esos grandes. Llevaban dos de esos dumper y una retroexcavadora y luego iba con ellos un todoterreno. Entonces, pues les vi cómo era la operación de, salida, nada más, no, no pude ver nada más, pero después de eso me di una vuelta por allí y vi que eso, que lo han dejado limpio, no han dejado ni han cortado los postes con motosierra a ras de suelo y allí lo que queda es justo la, la esplanada que, del, suelo que estaba echado de cemento y, poco más, nada más. se han encargado de llevar todo el material que quedaba, imagino, para que nadie luego pueda hacer nada, ¿no? Imagino. Eso es, lo que, no, lo que podía servir de algo para hacer alguna otra, otra cosa, pues o se lo han llevado o lo han quemado. ¿Y tuviste que eran militares o policía o...? Bueno, la maquinaria era de una empresa de, aquí, de, Chimela, y, eran, si no recuerdo mal, 4 y 3, 7, 7 y 2, 9 y una 10, contando con los conductores de los aparatos y tal, y 10 personas, y pues mm, aquello no lo habían sacado en un rato, o sea, seguro que habían empezado por la mañana. Estuve, de hecho, todo el día oyendo tiros y tal, sabía que estaban por arriba, pero no, me imaginé que estaban tan cerca. O sea, que era día de, maniobras, maniobras arriba y, aprovecharon para bajar, ¿no? Seguramente. Seguro, seguro. aprovecho yo. Un saludo a la Peña de Sintilic eh, no, pues un poquito contra la historia de, eh, para la gente que no conozca, porque me imagino que los que estamos aquí, ...me ha empezado como todo el mundo conoce a Jaizkibel, todo el mundo conoce a Sabaracha, parece ser, pero la gente que no conoce esas chabolas, ¿cuántos años tendrán? La que han hecho, ¿cuántos años tendrá? ¿Cuánta gente ahora pasó por ahí? ¿Y, en qué les molestaba? Vamos, ¿por qué, por qué piensas que lo han tirado? Bueno, de hecho, además, eh, a pesar de que ellos digan que ese terreno es suyo que me imagino que como todo en este país será eh, como dicen, botín de eh, guerra. Mm. Eh, de hecho, no tienen jurisdicción porque eso está en, terreno de costas. Entonces, por mucho que el terreno que quede tierra adentro sea suyo, la costa es, de uso público. O sea, no. De hecho, yo creo que alguna vez he estado en el ayuntamiento y me han dicho que tienen, tenían constancia de que existían y que no había problema, o sea que eso era un uso pues tradicional o de, siempre o bueno, pues venido chiqui como se ha llamado todavía. Pues aquello yo creo que ya lo conocí cuando tenía 10 años o 15 años, pues el 70, 72, 73. Lo que pasa es que entonces todavía estaba funcionando como un negocio. Quiero decir que los cables todavía estaban por el aire y subían el alga y, usaban aquello un poco como, pues eso, para les sacaban partido, el rendimiento. Pero bueno, pues eso ha desaparecido con el tiempo y al final hemos quedado los que íbamos allí a pescar o al monte o lo que sea y estos que van allí a pegar tiros. Y durante estos años, ¿ha habido, en los años que llevas por ahí, ha habido problemas con los militares y con los guardias que andan por allí o nunca se han acercado? O... Siempre han montado algún, algún lío o sea, han bajado a interesarse, a saber. De hecho, cuando ellos hacen maniobras, muchas veces pasan por allá. Yo les he visto pasar por allí y más, más lejos, o sea, por, por el camino de Gastarros y todo, toda esa zona también pululan. Pero siempre había sido una cosa un poco de que, bueno, tenían constancia de que eso existía, pero no daba ningún problema y no, y no se había metido con ella hasta ahora. Por lo que se ha oído en la asamblea, tampoco se sabe de alguna causa cierta, aunque sí que puede ser que la mayor afluencia de gente últimamente por la zona, a lo mejor con todo este tema de pandemia, o también aprovechar que viene el mal tiempo para tirar. O... Parece ser que también ha habido un, cambio en, el, en la, jurisdicción, o sea, los que llevaban un poco el, control sobre el campo, el campo de maniobras que eran los militares, ahora parece que eso ha pasado a manos de la Guardia Civil. No sé si tendrá eso algo que ver o no, pero el caso es que me han comentado que es así. De todas formas, esto no es algo nuevo o sea, en mi clase, en Telleri, eh, murieron eh, algunos y, varios quedaron o mancos o, ciegos o esto porque por una explosión de un, de un obús. O sea que tampoco es algo que sea la primera vez que hay un conflicto con esto y no es ni siquiera el más grave. Pero bueno. Los militares han estado ya mucho tiempo, llevan allí también y bueno, <laughs> al final... Hicieron ellos la carretera, ellos pues, pero con los <laughs> con los prisioneros <laughs> de, la guerra civil. Y las demás chabolas no hay, bueno, las demás chabolas siguen de pie, Aquello tienen realmente más complicación, porque yo puedo acercar el dumper hasta una pared de, madera y con una barra de uñas empezar a desclavar todo y se va cayendo casi en el dumper. Pero si tienen que coger, echar eso en la chepa y tirar por una cuesta para arriba 100 metros con 10 personas no desmonta en un día, por lo menos. en principio la cantidad ha sido la que se denomina zona de Sacha, la gran esplanada que hay, ¿no? eso es, la que queda, digamos, dentro de su, lo que sería el terreno que ellos reclaman como suyo. Pues no sé, Miquel, si quieres añadir algo más, si nos hemos dejado algo. O... Mm, bueno, pues nada, que voy a decir, no? que, que menuda putada. Eh, como se dice, saludemos, venido chiqui. <laughs> Oiga. Bueno, pues nada, ya ha habido una asamblea, en principio se ha cogido contactos de la gente que, que está en la asamblea y ante cualquier noticia que tengamos, pues bueno, ya la comunicaremos por Sincili y y nada, ánimo asco. Ahí, está escarri casco. Berdin, vale, agur. Bueno, va, hortxe daukagu lezon jasotako tesigantza eta ea lortzen deten telefonoa e, eh, konetatzen. Eta sonando una kuña, ah, no, no, da, herriko eh, neska taldea, eta bidali digute kronika bat. Porque ahi boltsak sartzen, pero zergatik ahi dira boltsak sartzen? Gara, horeretako Kaixo, guz zirika gara, horeretako neska taldea. Feminismoak ahotsgazteak gazteak behar dituela pentsatzen dugu. Guk, gazteok badugulako zer Iazko zararen hogeita bostean, kalean gure presentzia adierazteko asmoz, gure logoaren hainbat margoketa egin genituen. Horren arira, zenbait taldekide identifikatu zituzten, eta mehatxatuak izan ziren. Ilabeteak igaro eta gero, isunak iritsi zitzaizkigun, eta hauei aurre egiteko, taldeko poltsak atera genituen. Lagunduna izan ezkero, zazpi eurotara dituzue eskuragarri, sindi, landare, arkaitza eta lalar tabernetan. Argi daukagu ez gaituztela geldituko ez gaituztela isilduko. Indarkeriaren aurrean, neska gazteok autodefentsa feminista. Jarrai dezagun zisetero patriarkatua zirikatzen. akats eh, teknikoa izan dugu, eta gero, bueno, azkenean ez dugu lortu, azkenean izatea gure arrano honekin konexioa... Akatsa, akatsa, vamos akatsa. Akatsa. Entzule bat, e, komentatu bueno. bertan, ataskatzen dela. Ez dakit, e, gertatzen e, Zerbait, eske, edo, bai... Komunean edo. No, pero <laughs> orain, hau, ikusi, o sea, <laughs> ikusi dugu, porque nire, nire amak, Entzuten zuen Edo web gunean esaten da <laughs> Eta ataska Hori ere komun bada badakigu deep web Edo, eh, komun famatu hori Konexio falta duela Konexio falta ah, du, bai, bai Ez, ez, ez Konexio neuronalen falta eh, nira man, kaixo ama Lengu gunean nira man entzuten eh, aizen Zuzenean eta esan zidan Que lo escuchaba trompicones O sea, emisio se, Suena fatal, tío Atropicones Baina zer egiten du, eh, osea, eee eh, saltoka egiten ari dala hor, o sea, lokarri batekin. Cuerda de quien salto Cuerda. No me acuerdo de la cuerda. Cuerda, toma. Pero no, gaizki tu eh? Bai, o sea, bigarren bar dugu emisioa, porque que se escucha a trozos y que se corta. Barkatu bai. mm. entzuten ari zareten guztioi. Ah, pues bueno. Agian da, Cristo en audiencia dugu la saturatu. Igual estamos saturando el servidor, eh? Bai, zukuste. Osta femin buguraz... Horrek bapatean esan, venga, ez entzun gure saioak. Ez entzuzte, hostia, zertarako, eh? Psikologia inversa. Zabor postara. Gero no? podcasta izango ez eh. Estamos en contra de los podcast. Acordaros de eso, joder. Ah, podcast, que sí. <laughs> bueno, ba, eh, komentatu behar ba, atxeteren aurkako, zean, mendimartxea, justu baitare, larun bat izango dala, gauza asko daude hauste burontarako. Azarbako goita... Mamarra, ez? bai, urri, barkat, urriak, urriak <laughs> marrean eta bueno, e, mendi martxa hau izango da izango du ibilbidea ba, ba, hori da, kaltetu leku ezberdinetatik baita ere beste proiektu batzuek e, zea e, eta eragina ikusteko ba, parada izango dela ba, beste e, surf eskol, surf artifizial zea bat erekin kinei zutela ibilitearen zehar, baita ere leku batean, ez bueno, ba, hainbat megaproiektu eh, horietako e, inguruan baita ere. Donosti jeta hori joan artian, ez mm, bai, bai, uste, eh? ez, ez, ez, pixkat honiago zan, eh? Ez, Hemen ez da gertzen, bai, bueno, bai, lehenago, osea, aurreago bai, baina, bueno, e, guk hemen komentatuko dizkizuegu ordutegiak mendimartxarenak, bakoitza bere erritikan, nahi badu, jun, edo, gertu harrapatzen. pixkat, mikrofon. Ba, ba, bueno, bintzat, hori da, hori nobeto? Bai. bai. Ba, bueno, ordu izango da, sortzitarritan, behintzat, beintzat eh, horretako eta letzoko jendia, hemen, oharsoldekoa geratu da, sortzitarritan, lez horretako renfe geltokian Behatzitan, martuteneko gasolindegia horreko parkean, dago, e, keda da, mendi martxaren asierari emateko. Gero, amarretan, at, antondegi gainean, bilduko dira, amaiketan, lauaizetako putzueta bidean, amabietan, San Marcos zaborteagiaren sarreran, Gero elguerdiko ordu batetan txirrita maleo eta mastiloidi biru birgunean, ba, ja ba, eguerdian ordu batetan, bagian bokadiarekin juteko aukera eta gero eguerdiko ordu bitan zentolenen bazkaria egingo dute ezkontzegin. Eta gero ja, atxaleko iruterditan, mamut merkatalgunera iritsiko da, Atxaleko seitan, audele, mendigain, e, ingurura jungo dia, eta ja, atxaleko seitan, gaintxusketan. Da, seitan, esan duzu, bi, al, aldiz seitan. Atxaleko, abarkatu, ah, harrekoa zan lautan, hau dele mendigain, vale, eta, barkatu, bai, 16, 6, bai, eta gero seitan, gaintxusketako topoan, hor bukatuko dara. Que... Eta, bueno, ba... Ai, egongo zan guai, eh, hango norbaitek, eh, ateratzea argazkiak puntu bakoitzean, Esa me ha dicho un plan, ¿eh? O sea, ya aquí te... O sea, piscat... Esta es la gata, tú. Es Es que... Sí. Sí, Es que ahora acabo, ahora acabo como escaleta autoritaria. Escaleta Bai, Eskaleta ah, Es Ah, autoritarioa. micrófono mikrofonekin arazoa dazkagu. Arazoa. Bueno, ba, urrengo ahora es jota tiroren zea, ez? Bai, ez? Eh, bota, bota. Guarzaldeko abestiaz, da? Ah, pero, eh, sartu behar duzu cuña, aurkezpena. Hori da. Zer dator online, Enrico canta. Hostia, Cuñas de de un sartu. Eh, bajarri desde el, desde archivo era fuera. Uh. Ah, venga, ahora, lo que, se nos va bien, lo que se nos va bien, vamos a hablar sobre mierdas. A ver, bota. Hori ondo tortzen zaigu, ez? qué cacas, eh? Pirleras. Venga, bertso botaste botatzen dugu. A ver. No, ostras, ahora nos hemos bloqueado. ¿Qué hacemos? Eta. Uh, sí. Eta, no. Eta, eta la como yo. Por eso era oh, oh. Ah, autotune? behar dugu aut, autotun Zer? Ya está, ah, está Es vamos, vamos. badago, badago ahí aiten, mimika A ver, a ver, mímica, mímica Bueno, eh Orduan, orain, sartu Pean, eh, dugu. Bota, jetxi gure mikrofonak. Ertzio, ertzio, ertzio, ertzio, ertzio, ertzio. Gaon zintzilekeko lagun guztiei, ekaitz buridi naiz, jota tiroko gitar jolea, eta jarraian entzungo zuen e, ez inoiz pentsa kantua aurkezteran nator. Kantu hau 2008ko neguan gradatu genuen, e, laino artean diskoan barnean dago, eta pixka bat eh, gure kontestu soziala eta politikoan inguruan hitz egiten du, mezu argi bat bializ, indarra herrian dugula eta inoiz ez amorerik emateko. Besterik gabe, gozatu kanta eta gizarte hondi badenei Patriziok Aholkularitza juridikoa Aholkularitza Aholkularitza guztioi, e, keko naiz berriz ere. Eta bueno, pixkate... Bai, opa, keko. Iepa, komentetu nahi dizuet pixka bat, e, erreflexo txiki bat, ez da? E, eh, ba, bueno, horrein dikandago fakultate hortan, fakultate mordor hortan, e, mm. zuzen bidearena, derechosoak daudenak, baina mhm. batzuak ez, batzuk eh, gara gutxi, zuzen, zuzen, ibiltzen gara normalean, betzutan alde batera... Gauza mordoak ikasten dezute. Mord, mordoak. Posturalki zuzen zuak. Posturalki bai, eh? gero ezin dere, fisiora asko ez nahizkuten, ordu norri izango da. Ez es que, eso no es tu trabajo, eh? no es tu oficio. Oficio, eh? <laughs> <laughs> abogado, eh? abogado. Abogado. Abogado. Abogado poco hecho, <laughs> me van a meter ah, poco, poco hecho. Ah, bueno, va. Ah, pero que trabajas en un bufete. Ah, un y no cualquiera, sino un bufete libre, como esta radio, bro. Compai, bueno, eh, seguiduko dugu pixka bat Bai Gaiaren dildora segitzen Alkola ditzen Bueno, bueno Gaiaren dildora Kras, kras, hori izan da nere Nere Kras, kras Nere gorputza Bueno, komentatzen pixka bat eh, Lengo gurean ginen klasean Eta gure irakasle bat izena esango dut, zerbatik ez eh, Batek Santiago izena du Eta gizona hau da, pos, eh, ikusten duzu Eta gizona bat horlo, eldu, eldua Santu bat, bla, bla, bat Eta lehen gugunean botaziran perla bat Eta pixka bat horren inguruan nahi eta refleksio bat bota ez da Mugimendu eh, okuparen inguruan bota botaziran gainera, zegaletu nion Eh, preskripzionak adkizitibari buruz, ez da? Usukapioa, zer da usukapioa? Usukapioa Denbo... Usukapioa, dauka izen bat raro Ez, ez da usurpazioa, baizik eta usukapioa Usukapioa, suena como raro, ez dakit eh? ah, Kintonik eh? ah, raro, ez juten zara horre eh. ja, Ni pentsatzen nuen eh, azalak, azaleko gaitza azala. Baita ere, baita ere, suena mal bai. Ba ez, ba, jakin dago zagun usukapioa dela eh, Ba zuzen bideak eh, Romatar garaitik eh, mhm. Arautzen duen modu bat e, jabetza lortzeko, ez da? Mm -hmm. gauza bat da, e, zerbait, ez? E, el ez? Zerbait, usoi disfrute de una cosa, ez? Bai. Eta horren arabera, lortu dezakezu, horren jabetza erabilera publiko baten gatik, ez da? Mhm. Naiz eta mm, paperetan esan, amen. Dela, ez da kizeniena, ez da? Bai. Horren enguruan, galdetu nion, hain bat duda irakasleari, eta berak botaziran, gauza bat oso kuriosoa, ez da? Botaziran, el 75% de la propiedad es la posesión. Tenik nintzen, plan, hori da, eh, lau urte darmagunok zuzenbidea ikasten, uh -huh. gaudela, eh, zuzenbide kapitalistaren moldetan sartuta, sartu digute molde oye, pues, por un tubo, uh -huh. bai. genitu nintzen flipatuta. bat, hain heldu, azakizte, e, eh, eh, jarriko nuke, penuberen orbitan, eta repete esaten dit, 75% de, de la de la propiedad es la posesión. Hori izan nahi du esan... Ez dela disfrute, ez da uso. Ez ez, esango genuke zure paperetan jartzea, que ba, men, mira, nik, nik dakat dokumento bat esaten duna, hau da neria. Hori da, ba, da igual. Zuk erabili behar duzu zure ah. izateko. Hori da. Orduan, esango nuke. Okupazioaren Claro, okupazio o... Oh. mugimendua, da mugimendu bat, kriston Mm, sentido sentidoa daukana, ez da? Eh, azkenean... <laughs> Elefante bat. Eh, Elefante bat dago, eh, eh. Usukapizi. Usukapizi. Usukapi, da mamifero bat, bat. Bai. Usukapio bat. Usukapio bat. usukapio, Usukapio, Kiko esan du, ah, yo lo en tres minutos y Cafra. No, en 5. Entonces hay que hay que El mamá me yo ¿eh? Sí. <laughs> Hasta la sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Anda, que elefante. Bueno. Eta hori. Elefante. <laughs> Eta hori. Ba, kiratu nintzen flipatuta. Afari pues, elefante, kola de gaztetxe. Va, bueno, hau da, eh, zuk eh, gero eta propiedade gehiago, ba, lima ikuzu, ordun, ba, ez ez harritu ondoren, ba, ba, claro, kudeatu ezin dezakezun guzti horrekin, ba, ba, norbait erabiltzen badu. Claro. ez badiozu, e, eh, kasurik egiten, ba, beste norbaitek beharra balima dauka, ba, izan dezake aukera. Eta hori da, berak, aipatze du. Bai, berak komentatu zinera, Hori irakurketa? Bai, bai, bai, bai, pixka bat, ez da, azkenean komentatu zidan, e, Nafarroan gertatzen ari da asko, e, eh, inmatrikulazioen inguruko e, sarraskia handi handi bat, ez da? Eliza ari da, Ah. Ba, herriak urte askotan e, erabili zuten ba hainbat eraikuntza eta mantentzen eta bai, mantentzea egin dutenak, ez erabilia mantendua bai. eta herriak bere hartua zeukan e, ba hori eraikin bat etorri da. Kasu hontan Eliza mhm. eta egin diena da ba, paper baten bidez inmatrikulatu eta beraiena izango baliz bezala egin. Hori doa zuzenbidearen arau nahiz eta zuzenbide askotan ez izan justuaz justiziaz da existitzen eh kasu honetan, legea erabili behar da gure alde gure alde beti ordun ze esango guneke usuko apioa mm. ez da urteen poderioaz denbora da hor puntua importantea eta hori eh, izan zuen jeltzale batek bai e, flipatuta geratu nintzen hori eske historia di bizkat e, eh, aipamena egiten hori goalazten dit e, Republika garaian izan zen ez Preso batzuk eh, egon ziela Eta gobernuan zegoen alderriak Anarkisten botoak lortzeko <laughs> Esan zuten e, eh, presoi amnistia ingo ziotela Gero anarkistek boz, bozka amateko, no? Por intentar Orduan, abeste izango EJaren estrategia bat okupazio mugimendua <laughs> jotari gipuzkatzeko. Euskal, no, <laughs> bueno, hau da irakasle bat. Irakasle bat, hau da, tipo bai, bat, hau da. Bai, zen broma Egin du bere, irak, bere irakurketa, baina flipatu eta gara Ba, eze, bueno, hori esan nahi du, ez da, esaten du bera jabetzak, implikatzen du, eh, ba hori, una responsabilidad, hori esan da. ni flipatu eta bai. gara, du, gizartean dago jabetzarekiko kontzertu Eh, gaizki kontzeptu gaizki hartu liberal bat kontzeptu liberal bat kontzeptu liberal bat ez nik jabetza akumulatu dezaket, ez? Jaso dezaket infinituki. Eta hori ez da, ez da, berez, e, e, ez da erreala, ez da zezer, ze, zuk gehiago akumulatzen zuazen denean, hori guztia egin behar duzuna da, mantendu. De hecho, horrego martzara. De hecho, Justo, eh, klasean orain irakurri ditugula giza eskubideak, esos que dicen, eh, giza eskubitako bat da eh, jabetza babesten. En plan, no se le va a desposer a nadie de su propiedad sin un motivo de, de fuerza mayor. Bueno, baina ni eh, baita ere, azpi da, irakasleak esan zizunarekin, da, hemen inguruko, e, eh, oarzo alde maian behintzat e, dauden etxe okupatu guztiak, ez liateke zutik izango okupatuta egon bazar ez badia hori ere gogoratzen hori hala da zutik meta o sea eh, no metaforamente o sea literalmente eh físico aquí con la loba eh cherrimuño gavia rota gavia rota mina que eh, sea urka de baita eh bai leku bueno mina eh mosa ba era zutelako baina bai leku leku eh, demora pilla bat Precisamente jabeak kasorik egiten ez zielako, askota askotan, leku askotan, eta bertan sartu zan jendea, gauza kantolatzeko gain, ba, bertan bizitzen, ba, egoteko aukera izan zuen. Mhm. Eta hori da, eskubide bat, gainera, eta baitu, ba... ba Noski, ongi erabilitatzen da gutxi gara bera, ba, bueno, ikusita kasu praktikoak eta baitare nire bizitzaren zati batean ikutu zidatzi daena, ba, bueno, behintzat, ondo dago jakitea, ba, badagola e, zea, arlo hortan dagoen daudenak, ba, bintzat, bai, bai. olako argudia botatzutena, ze, bai, ba, ba noski, ba, horrek okupazioen aldeko, ba, beste puntu bada, mhm. normalizatzeko e, bide hortan, ba, bintzat, ba... Bai, ze, horren txobertan, gogorazi behar dugu, Alba berria jartzen duzu, telebista jartzen duzu, eta da, okupazioa, okupazioa, okupazioa, Enkaitz bat bezala, izango baliz bezala, egia da hori... anuncios de seguritas dire papategea dira. Horrazi behar dugu, zer den, okupazio mugimendua eta zer dire los jetas de turno. No, como tú dirías, que es una ocupación con K, y lo que es un allanamiento de morada. Hori da. Hori da, da, de morada, indarra implikatzen du, tipo, penala. Baina, bueno, ez gara sartuko hortan, <laughs> baina, eh, azkenean, okupazioa, ditu bere ez, oinarri ideologikoak eta gero estan nosketa no, sartzen direnak e, e, pertsona proletario edo pertsona langile baten etxean eta okupatzen duten. Horiek ez dira okupazioaren mugimenduaren parte hori ere aldarrekatu egin behar da, ezta? Baina, bueno, hor dago nire refleksioa, gomendio batzuk botako ditut, era, e, azkar, azkar, pixkat okupazio mugimenduan zaudeten hoi, eta gauden hoi, ba, pixka bat, eh zer egin behar da, ezta? Errekirimendu bat jasotzen dugunean etxean, ezta? gomendio importanteena da eh, esan lagunei burofaxak bidaltzea etxera. Badakit garestiak direla burofax bat balio du gutxi hogeita 30 euro. Baina bueno, azkenean mm luzera balio du. Epaiketa batean hori froga agiri bada. Orduan hori mhm. esan lagunei bidaltzeko e, dokumento zertifikatuak, korreozetik berdin du izatea keiponga, ponga te quiero mucho, berdin du. Mm -hmm. jola. Edo furofaxak eta hori konstata, konstatazio baten mhm. bidez jartzen du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 A ver, a ver. Ostra! Zer bezia toro orain, a ver. Muy kaserna. Zergatik, a ver. Zindia kaserna, hue. Zergatik aukeratu ez. La kaserna. Hori katalanez, Se dute. Eh, izan zen pixkat udaran, udara partean, eh, ni bihurtu nintzan... eh, posta kutsaren arduradun. Eta dakat giltza eta jun behar naiz periodikoki Posta kutsatila Porque dakago posta kutsatila bat, eh? Nahi badez dute taldeak diskak bidali edo fanzinak edo lo que sea horretako bi zazpi bost garren posta kutsa. Oida. Importante, eh? Apuntatu. Hogei mila eun. Posta kodea. Hogei mila eun. Ez lezo, eh? Lezo ez bidali, ez bidali kaka. Hau da, ah, ez bidali... Ez bidali... Pafeto faxista, eta horrelakoak. Ez, bueno, esan nahi ez da. Ez, vale, ez bidali. Ez, bidali. Ez, bidali. Ez bidali. Ez, bidali. Ez, bidali. Analogiaren gadik. Analogia! Analogia! analógico eh, Te lo he quitado, eh Logico. Analógico, analógete Bueno, va, lógico Eh... Caserna, hori da Zergatik Que de repente jaso no, Eta jazten zuen Kaixo, zintzirik ideo Bueno, Caserna eh, taldekoa gea Bizkaikoa, kezakizer Eta eskutitar Eta zede bat Eta gero jazten zuen Bueno sin, eh, Jakiteko Bigarren abestian Zintzirik inatia Ipatzen dugu Eta Flipaus, karo Pero karo ya udara zen Eta horrela Ez egon programazio Eta ni bai naizela Twitter eramateko bizkat hortan nabil iratikoan eta jarri nun, ba, jarriko diet tweet bat eskerrak amaten ez? Pero daramat udara osa porque kotxean dakat diskoa, osea, es la hostia, eh? Eta orduan eta orduan esan du, ba, hauek merezi dute aurkezpena zuzenean. Barduan horregatikan orain jarriko dugu. Eh, nola zen izenburua? Teloiaren bestaldean. Teloiaren bestaldean kaserna taldekoa. 那你忙。 quiero ver fuego, mis actos me avalan, las palabras mi bala, como la bala que atravesó a la Saizabala, quiero penetrar en conciencias, esto no es ciencia, es arte, conceptos que parecen delirantes antes de que acabe todo, antes de que maten a Momo, antes de que acabe todo, quiero jugarme Bueno, albizta, alkar, nik uste hau, hau dela nire sekziorik guztoko eh? Bai, zuzara txolari amorratua, esan berra dago, zebolletaz dela txolari amorratua. Rake, rake, xau! Txio, txio, txio. Beno, bai, horrein joan berga pixkat azkar. Joan berga azkar, porque ditu. Kala, eski, iruia, iru, Hiru astetan, de repente, mierda asco, eh? Bai, mandan asko agertu da Twitterreko mundu hortan, submundu hortan, ez da? Baina, hau da Twitter edo azkarra. Hau da azkarra, hau da, Los hemos sacado de todos lados. A ver, es que, claro, bi, bi, claro, es que da un lioso. Ni ere baina haste naiz. bueno, eh, Bueno, eh, belarri, belarri, belarri kontuek. Belarri prest. Belarri prest. Mayor oreja. Bueno, qué oreja más. Mayor oreja. ¿Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo? hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad. ¿Qué cojones? <laughs> Ni de bye. no te, <laughs> ni te callo, <laughs> ni Es que, es que, esta peñuja. Oh, por cierto, ahora bueno. en jabea. ¡No me jodas! te verán, Naya. Oreja, familia. Bye, bye. ¿Qué es una oreja? 60 minutejos. Vale, mayor colleja. Mayor colleja es la que se llevaría. Zasca. noticia noticiakin, eh, segitzen dugu eta jartzen du Twitter trata, ¿eh? Bueno, Archivada la denuncia por realizar pintadas nazis acompañado de menores. Ojo, ¿eh? Archivada. Es su, título. La fiscalía no ve delito en las imágenes que identifican al autor de más de 700 mensajes de odio tratando, trazando una esvástica junto a dos niños. Con toda la normalidad. de guazen Julen, Julen askatu lelopean, egon tipo por pintar con rotulador en la pared. Bai, eta... Eh, eh hori bibeiron ikusi Eta, pues, eh, la, hango lagun batzuk esan ziaten aberean inintzan, aberean andonen guen. Pues, fue por pintar la pared y luego mira hasta peña. Hau nun izan da, ikusten eh, du, hau igo du, levante, egunkari, <laughs> levante, egunkari. No, el nombre, porque son periódicos muy turbios de bai, bai, estado profundo. Eh, nik egia esan, bai, bai, o sea, badaude egunkari batzuk que flipas, eh? O sea, es yo hay, eh, egin eta gara, hay, eta, hay egunkariz bueno, que ni eh, menciono yo. Eh, eta bera, tira, ojas parroquia, pero bueno, no digo nada. Segui, urruka parroquia, segui, urruka parroquia, Notizien artean dago bat da oso es, random, oso random da Notizien artean dago bat que es mentira <laughs> Así que adivinarla, eh Ojo, eh, a ver si dan Bueno, tú también, <laughs> sea tontua, botatzen eso. Me hace mucha gracia Bueno, Arnaldo Tegui pide <laughs> perdón por los últimos discos de Fermín Muguruza Le, mira, es su título Es su título, es su título Ojo, eh O sea, luego Argasquia de Arnaldo Tegui, Ortegui, que es un poco hortera, y pone abajo, al principio molaba, pero ya cansa. <laughs> Haz Motegui en las ruedas de prensa. <laughs> ya cansas, tío. Dagobat de la falchua, Esto ¿eh? aquí justamente. <laughs> es zion, ze, etenaldia edo Ya, esta que ya a zan, eh? este Sane. Hostia, hostia, esta. Hostia, wow, da heavy, a ver, venga, bota En eh. eh. un pueblo de Murcia se consume más cocaína que en París o en Berlín Un estudio europeo coloca, nunca mejor dicho a, Molina de la Segura en el sexto puesto entre 60 ciudades de 27 países. Whole run, chaval. ¡Habla, Ahora, ¡Es heavy, eh. Bueno. Le, llaman el pueblo rumba, porque aspiran que no <laughs> ¿Y tú a qué aspiras en la vida? Pues yo aspiro a la mesa. A ver si van a ser polvos de talco, la Que eta gaude eskubertzen. Urrengo noticia de da artefactos explosivos. Mira, eh, pasa, pasa la captura. El eta gero, eta <laughs> gero esan irudian katzen duna, esan el de artefactos explosivos. Vale, vale, Interceptando en Monelos, a Coruña, un menor de 16 años con droga y artefactos explosivos. Y ahora lee la realidad. No, no, lee el subtítulo. El joven fue localizado por agentes tutores de la policía local de A Coruña fuera del instituto en horario lectivo. Y ahora, en la ESAN, eh, artefactos explosivos y droga, lo que era. Vi <laughs> petardo y te Muy genial. Oh. artefactos explosivos y droga. la la piedra es Eh, bueno, <laughs> es más, es más pequeño. Hori ez da ez dizan, ez da grafo batera. <laughs> es que es la hostia. Eta hori bai dago, Polizia lokal de A Coruña un día un día eta bi petar, <laughs> oia ma. Artefactos explosivos, ojo, eh. Kontuz, <laughs> kontuz. Hemen okerra ba, guak ikusi txiko, baina... Bai, baina, urte zarra hor izkinean do, eta gustatzen zaio asko, eta kontuz petak eta petardokin ibiltzeak, e, eh, agina sartzi zute, akurinoko polizia. Eh, tira txinas bat la txina erre. Eh, bai, bai, da. Ba, ah, hau da pixkat, jebi, eh? Abogado, hemen abogadoren laguntza barko dugu, eh? La juez mueve delito de odio y asuelve a un pasajero que se bajó de un avión porque no quería volar con una negra. Ojo. Esgrime que el hombre pretendía atentar contra la dignidad de la zafata, pero que al no existir relación previa y dado que su única motivación fue su animadversión hacia las personas negras, los hechos no entañan la gravedad suficiente como para cometer delito. Ojo, ¿eh? No. Bueno, que sepamos que Ori está aquí ya. Ori ez da egia, ze ez ezagutzea pertsona bat, hori es du esan nahi. Díselo a la juez que lo ha, que han visto. Bai, bai, que <laughs> baina, bueno, hori... Errazkin batean ezagutza dezu, claro, Gente guztia, pues, no? Pues, ¿sabes dónde fue? fue? en que, Pone que fue <laughs> en Canarias. Seguro que en ese vuelo iban una menos en Canarias. y que no, y que no huele, no queremos que huele esa persona. Hostia. Hablando de incitación al odio, hostia, esta. La fiscalía considera delito la incitación al odio hacia los nazis. Bueno, ahora como eh, ah, doble de doble, ¿verdad? Que Una agresión a una persona de ideología nazi o la incitación al odio hacia tal colectivo, ojo, ¿eh? Se considera un colectivo marginalizado, yo creo que habrá que marginarlos a todos. Puede ser incluida en este tipo de delitos, reza una circular del organismo. Zer esako dugu, fiskalia, da lo mismo que nazi, nazis, lo mismo que fiskalia. Nik ez dute zer esako. Audientzia nazi anala. E, kafrak esan du, entxe bertan. Hala da, o sea, ikusten dugu horrelako jazarpen arraroa. flipo, ya. Yo no sé ni, yo no sé ni inventar. Hau da oso heavy. eh, ari dia esaten hau, eh, los, todos los teleberris, esto es muy heavy, eh? el Estado se queda sin alcohol. La COVID, el Brexit y la demanda reducen el stock hasta febrero. Las distribuidoras llevan 15 días notando la falta de suministros por una concatenación de hechos a nivel mundial. Habrá escasez, escasez en Navidad. Y la curriet es de la alcohol falta. que te botilla, que está? Cristales con botilla faltaría. Oh. A ver, eh, jugo árabe. Lata, la... lata en moda. No me des la lata, cafra, no jodas. Hostia, eh... <laughs> Urrengoa da, super gran hau, eh? Entzutea, porque... Cuñado. Iberdrola abre expediente al cuñado de Pachi López y Repsol protege su doble sueldo. Abren expediente a Melchor Gil, miembro del Partido Socialista de Euskadi, tras descubrir, 10 años después de su nombramiento, que también está en nómina de Repsol. Oda, está en nómina de Repsol y de Iberdrola. Oh, a ver, A ver, Mercedes, Denak, Jun, zuen bancocharen Apepera, eta begiratu a ver si estáis cobrando también de Repsol. No vaya a ser que tengáis un error y estéis cobrando de Repsol también, ¿no? Hostia. Miradoslo, miradoslo. Begiratu, eh. esaten no. un IVA. <laughs> Joder. Hainbeste milioi ba batean Gertz. Melchor, Melchor. Esa es Melchor eh. Gil. Ese es, Ojo, eh. eh. Ese es el sueldo de la Sintzilik. Gilito. Tío Gilito. Tío Gilito, eh. Melchor. Gaspar eta Baltasar. La millonada era... La millonada era el, sueldo que te pasan los de la Sintzilik al, mes. <laughs> Digo música y era con su La audiencia de Madrid absuelve a un profesor que daba palmadas en el culo a niñas de 11 años. No hay sesgo sexual. Llegó a situar un dedo entre la falda y la cintura de una de las menores, además de hacerles masajes y susurrarles. El tribunal considera que le hizo por crear un ambiente amigable en la aula. Eh, bueno, sin comentarios. o sea, flipo. Eh, está aquí, está aquí. Yo no sé ya ni qué diferencia. La justicia. la justicia eta eh, ze eh, justicia, Justicia hace Es que esto, es que esto yo no lo comento. Hacen un Niño bueno. El más... Vale, de de actuar de de dinámica dinámica O sea, después de leer 5 segundos de la sintonía, ahorita, digo Digo jeche, egu jetxe, que jetxe. Eh… el masajista acusado de abusar de tres niñas en Donosti, la de urte mm, podrá volver a trabajar con menores. La audiencia ha admitido parte del recurso presentado por la defensa contra las medidas cautelares impuestas por el juez. Orduan, el masajista que está acusado de abusar a tres niñas menores en Donosti, podrá seguir masajeando a menores. pues este va. Pues este va. Es que mm. azkenean que se dute... ¿de dónde salen estas cosas? Ostra, dakako arazo bat, baina mm. sube idiota, zuek onartzen dezute horrelako arazoak eh, agertzea, ¿eh? Agertzea, bai. ¡Joder! flipante. Urrengoa, bueno, hau da ya bizkat, bueno, ya komentatu zen, comenta behar zana Un hombre irrumpe a tiros en el campus de Leioa En el campus de Leioa, bueno, hori ya va ahí. hori oporretan nengoenean entzun nuen, hortikan. Bai, bai, Tiroak! Eh, ez, ea beste. Iri txistira. Iri txistira No, los tiros para los que se meten en Murcia. Hori da. Ah. Por cierto. Jota tiro. Lengua tiro eruan. Eh. Flipatuta geratu nintzen. Lengo gunean, eh, ginen, eh, horre eta kotabarna oso ez dago matean. Amedakoan, ez dut esango izena. Eta bi tipo zeuden tardatzen pila bat ezakizari zian. Eta coca, koka, normal bat eusasun batekin sartzen, juginan gure laguna zegoen, e, komunean, eh, e, azte, agian zerbait itatu zitzaion, juginan galdetzera, eta, eta esan, atea zinen eta esan zioten tabernariari. No, si nosotros estamos metiendo un par de rayas. <laughs> Bueno. A ver, bai, oso ongi, tú, pero, ze hostia. <laughs> no jodas. Zakit. Askatasuna. <laughs> a eh, no, la eh, agian larroa ¿no? Nunca mejor ah, dicho, hori, mismo de puta Nunca mejor dicho, no te rayes. Eta ez dugu bukatu eh, del hombre que irrumpe a tiros en el campus de UPV ah, bai, Ez eh, zan azkenean, nik ez dakize flipatu da O sea, eh, está en la calle, está en la calle, no quería hacer daño a nadie, solo quería hacer daño a las infraestructuras de la UPV eta lo que le ha hecho la UPV ha sido suspenderle. Está, da, está, está, está, está, está, está, está, está, está, está, como está, está, está, está, <laughs> No, pero la culpa es la culpa de todo. Un rema En cuanto por el colacao. Voy a hacer un rema que ahora va a mira ¿eh? Un rengoa ciervo ciervo worlek lenguan y gozun Cámaras y sensores de sonido y luces en Mendillorri contra el botellón. Ojo, eh. Cámaras y sensores. Maya, el KTA. Zaude a tope, eh. Venga, un rengua. Accede a una casa ha a una casa ajena y lo detienen friendo <laughs> pimientos en Orense. Amalao, minuto. Onda, minuto, gracias, Ori, que en Orense entraron a robar una casa y acceden a una casa ajena y lo detienen friendo pimientos. Ojo, eh. Buen temporada eh, de Aprovecha todo, eh, la el Senado de Wisconsin acaba de aprobar una ley por la que se permite a los niños de 14 y 15 años que puedan trabajar hasta las 11 de la noche, alegando que esto ayudará a solventar las escasez de trabajadores. Berez, hemen ezin da, eh, amasitik omezortzira ezin duzu gau ez lan egin. Hori ere egia da, yeah, kurioso. Ah, Eta honek kafrak bidalita, un pedo en un spa ah, bai. es el precursor de una pelea. Bai, bai. Es, no sé que me eh, suena eso, eh. Bai, bai. Es pa morirse. <laughs> buscar, buscar pum. Buscar pum. Buscar pum. Confesión, lengo saioan, kekok izan zen puzkarra bota eta orain oraingoan ni naiz, pero como eh, coronavirus. Coronavirusa no huele, Eta esto muy heavy, eh? Las empresas que están construyendo el metro en Donostia exigen no volver a denunciar a cambio de pequeñas indemnizaciones. Esto es, la empresa está pagando a los vecinos a los que les afecta las obras de Donosti entre 46 y 1800 euros ante las denuncias por los vecinos. Les están soborrando a los vecinos para que no denuncien. Eh, untando, tanto Nik da te denuncio. Jodete, cabrón. Hala da. ala ere, mira, Concho peña, que me la sopla, así, sinceramente. como cuando yo pido un té negro en, la, en el bar que, digo, un té. Un té. Charra. Sí, charra. Bueno, bueno, está intentando guap. Ya está en burla, horrengo da. Bai, está. Pero a besti motza, cortinilla, o está intentando guap. Pues eh, gratzen zaizkigu ama bi minutu. Jarri a bestia eta... Venga, bestia, venga. Eh, pero da. el de la... Eh... Zergatik a bestia. Eh, pero eh, arguiñano nazen bizkiat motza goa, ez? Eh? Ai, pues hori ez usartu, me cago, riau. Justo usartu de bestia. Ba, zan oñar talde, oinarbiko talde bat. Eta, bueno, hauek ezagutu nioen jotzen ere bai, eta ezagutzen nuen abeslaria, eta egin zuten abesti hau da jaizkibeleko superportu horren aurkako abesti bat, balizko superportu horren aurka, e, agian zuek gaztea zineten, baina etorriko dana segura eski berriro, e, jakin badakigu, bertan behar geratu zen, gatik eta hola, eta orain atxetea dator hortikan, eta seguraski aprobetsatuko dutela olako konexioaren bat egiteko. Danger abestia jaizkibela arriskuan, kalite taldea. Javi. Zazpi minutu. Zazpi. Eh, aldez, bueno. Vale. Venga, bazen. Que, bueno. <laughs> Ez una dena, eh. Azalduko de... <laughs> Ah, vale. Azalduko de eh, zer den sekzio, porque hemen nire bi kideak ezakite. Oain, azalduko de dudana da. No, es que ez dakite, porque os, os leis con la otra, bai, bai. Oain, azalduko de guna da. Hori delitoa da. Krasi. <laughs> Oain, azalduko de guna da, pixka bat, zer komentatu den. Eh, hilabete eh, honetan zehar, sare sozialetan, pero no noticias, de que se ha hablado, un poco euskal sare sozialetan. Adibidez, eh, eh, EHUko tirokada horreta, gau horretan, egozien, una fábrica de memes. Bai, hoy izan zan oso bai. jebia, eh. Oso ona, eh. memes cada uno era mejor que otro. Rollo teoren liburu bat, en plan, UPV, teo, tio, ah, tio, bai. tiro, teo, la UPV. Y eta gero bat, había un meme que era, los chalecos pa ir a la Universidad de Deusto, eta un fachaleco. Los chalecos pa ir a la UPV y un chaleco antibalas. De antibalas. oso jebia izan zan. Eta pixkat Euskal memegintzaren lana. Bai, eta Euskal txolarien komunitatea oso, oso handia dela eta ni kanparen goren nintzen enteratu baina meme horietako bati, bati esker enteratu nintzen guzti hortaz Geo, edai pixka bat, horrela, hasido, hasta un boca de todos Ez que este eh, egunkaria, porque para no darle publicidad Egunkari, estatuko egunkari kastroso batek Kasposo barkatu eh, Publikatu zuen GKS-ko artikulu bat Eh, oso ezaguna da, ukaria hori ere esan behar dago. da, osea, hildo, so, hildo sozialistaren pixka Osea, titularra zen, 10 años después de final de ETA, los nuevos cachorros. Eta egiten zuen, hildo, hildo sozialistaren Bizkaia. ez dakit nola saldu, eh, como un... Bai, magazine moduko bat edo... Uh, magazine, bai. Ikon nombres, caras, eta zen pixka bai, artikulu artikulo mm. Bai, eta um, oso kuriosoa, eh? Ze gaina zeukaten jendea infiltratuta Uste eh, bai, ez jartzen du gainera em, hori idatzi zutenek egon zirela baitzaldietan eta bar eta bar eta bar infiltratu eta hortikan ateratako informazio zuzenatik ateratako egon da elkartasun mogimendu bat jazarpen honen aurka eh, Euskal Herriko sozialetan ez mm -hmm. Bueno, gero, ez dezagoen astu, e, hau, nik uste hilabetean behin beti, beti, beti gertatzen dena. E, bai, egon da, betiko debatea e, eusk, eskola ere duen inguruan, ikastolen inguruan, ikastola beharrezkoak dira, euskal mm -hmm. ikastetxe publikoak, hori, nik uste beti, eh, hilabetean behin, behintzat beti dago debate hori. Bai? Bai, bai, bai, da, konpiskat repetitiboa, ik, bai, eh. ikastola eredua, privatizazioa, segregazioan de klase... Gora, hau da, laro goi, mm. datorren bueltaska. Gero, ikustu, 2000 garren urtean, gelitu zela pixka bat lo, ez da bai dau Pero ez da bai dau baina eh, irakurri eta pixka kronikak Baditeke, Eta orain berritz ere bueltatu da, ez da? Pixka eta horren inguruan, eh? Bai, porque orain duak Hori da Fai, ez da, eh, gobernuak Bari ez nekien. e, Euskal gobernuak, e, goberno basko, EH Bildu Eta e, eta ikastolen elkargoak Los tres, que son, digamos, agentes muy diferentes Irurek, bai estatu dute urte guzti hauetan de ereduak bakarrik ez du balio euskera sus, sustatzeko. Hau da, euskera sustatzeko ezkuntzatik aratago zer egin marrela. Mm -hmm. hor dago beti, jaten piztu da, des, des piztu da debatea. Bai, kuriosa, ega ikusiko dugu pizkat hau nola ere gaitu eh? baina bueno. E, etorkizun bateran, publifikatzen baldin badira eskola kontzertatu guztiak, Bueno, Y Castola, porque claro, no es lo mismo eh, Escolaba y la kontzertatua de Ja, bueno, está mm, aquí ez dakit, ez dakit, ez gobernuak ere mm. egiten du bera hezkuntzarekin nahi duena. Mm beti ere botereak egiten du nahi duena hezkuntzarekin. Orduan, bueno, ikusiko dugu. de varia, varias teorías. Adibidez, según eh, un sociólogo francés que nunca, Weber, no, nunca sabe su nombre, eh, es, esa zula, eskolak, eh, balio barkozuna, para Eh, educar a los alumnos en los valores de la República. Horizon. Eta eh, Foucault... La Española. Foucault, esaten zun, eskolak eh, dituztela kastelen ereduak. Lo relacionaba la cárcel con la escuela. Mm Eso garria. Amaitzeko ja nekin eta ja ertziok agurtzeko Kago minutu ta Bai, ja, az, jungo da bukartan eh, Atortxuren, atortxuren hauzia Jendea, atortxuren bai. kartela, mierda bat Aber, A peña, el atortxu lo compráis pa apoyar a los presos, no por el cartel A ver, mesete, zuite, zuite, zuite, zuite, zuite, zuite, zuite, zuite, zuite, zuite, zuite, zuite, Izan behar gara justuak, ez? Justuak izan behar Pero hori, izan da komentarioak El cartel da, tocho es una mierda Pero lo compráis Papuia, ba, los presos no bai, por el cartel Hori atera duki li jaialdia da Ben Ba, preso en jaialdi bat Eta listo, eta listo, bai Hori atera du bereziki gai hau Txio baten bidez atera du Kiliki fresko, putas emerik Putas emerik, horrela izena du eh, Haren tuita Horrela izena du, ojo, eh mm-hmm. Jarrei behar duzu hori mm, Gero eh, izango dugu hori ongi dagoen edo ez, hori gu ez gara ez nio peitzeko, baina bueno hor dago Eta berak botadu erreflexio hori eta izan da Twitterren kriston bombazo. Bueno, hor uzten dugu. Eta bukatzen goaz, ez Eh, agurten dugu, eta gazten dugu abesti bat agurteko? Bai, ez da? Ez, ez Abestia... Bi ordu da, bau. No, pero... Abestia podcastean entzungo da... Por aquí hau, eta hori da. podcastean entzuteko, pero zuzendean ez. Venga. Bueno, eh... Aur, aur, zein jarri du? Agur. Zein eh. jarri du? Gora kiz, hau parekio! Burreko zegunean, hilabeteko hori ez da sartu. Orquesta ja bestia eta hoia podcastean intzungo da. Baina bueno. zientzirik erratearen errepikapenean es, Esto es exclusivos, exclusivo para los del Exclusivo. no, se sea de, porquista. no, estamos en contra de, los podcast. Esto ya es la decadencia. Pero si jarri Eduardo Edo, edo bestia? Eh, ez, zuk esan dezua. Ah, zuk Ah, ez nekien! Ah, ah, vale, ba, ez que, ez nekien, uste nun zuri da zela. Ez. Gora, gora, gora, bota, bota. Pero, pero, aunque tú, arrasto ya, cierto bien, un dictador, estamos en tío, que no es la ITV. Mm. <laughs> es que de verdad, eh. por favor. Hay quien te ve. Hay quien te ve, hay que en TV. Me voy a ir a Vizcaya, Arbazuca, ¿está? En <laughs> TV. ¿Eh? <laughs> Eh, si tú has elegido. Eh, pero Vale, me gusta, Pues hola. <laughs> Venga, palos del bosca, esto sí que entra, esto sí que entra. ay, ay, ay. ¿Nos has cortado? <laughs> Ahora es Bae. Eso lo de. Eso lo de. Ahora eh, eh, Mamuaren jauregian Igandero gertatzen da Izate iskan bilan urrunetik ez zuten da. iskanbila Urrunetik entzuten da Urrunetik entzuten da